Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي تكتساح Yakka hukmronlik faqat o'zining qo'lida bo'lgan. Butun borliqni tun kun nazorat qilgan. barcha jonzotlarning rizqini vaqtida yog'dirgan Alloh subhanahu va taologa sanoqsiz hamd va sanolar bo'lsin. Har bir ish faqat uning xohishi ila sodir bo'ladi. Samoda bulutlarning suzishi, yerda ulovlarning yurishi va suvda harakatlanib boradigan kemalarning holati ham yolg'iz Alloh azza va jallaning irodasi bilan vujudga keladi. Shuningdek, barcha mulk xazinalar u boyliklar ham u zotning o'zinikidir. Undan o'zga hukmron ham, yo'qdan bor qiluvchi, bordan yo'q qiluvchi ham bo'lishi mumkin emas. Biz u zotni yakka iloh deb, uning elchisi Muhammad alayhissalomni payg'ambar deb guvohlik beramiz. Albatta har bir jon yakka Alloh subhanahu va taolo rahmati ila harakatlanadi. bu yorug' olamga berilgan o'lcham, ya'ni har kungi sodir bo'ladigan voqealar tafsiloti, rizq, ne'mat taqsimoti, insonlarning taqdiri va mashaqqatlarining tadbiri o'sha jalolati ulug' bo'lgan Alloh taoloning irodasiga bog'liq. O'sha Karim va hakim bo'lgan zotga hamd va sanolar bo'lsin. Uning so'nggi elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa salovat va durudlar bo'lsin va sahobalari yu ergashuvchilariga Robbimizning rahmatlari yog'ilsin. Alloh ahaddir va akbardir. Muhammad alayhi salom esa o'z zotning elchisi va bandasidir. Assalomu alaykum ahli tavhid, ahli iymon birodarlar va opa singillar. Dinim deb g'am chekkan mo'min mo'minalar, Alloh roziligini istagan dindoshlar, barchangizga ushbu juma ayyomi barokatli va xayrga to'la bo'lsin. Alloh taolo sizni bizni ushbu kunning barokati bilan siylasin. Har bir qilgan ishimizda xayr bo'lsin va umrimiz ham xayrli amal ila yakun topsin. Assalomu alaykum. Jundulloh ovozi radio dasturimizning muxlis va muxlisalari. Mana navbatdagi juma dasturimizga ham yetib keldik. Bizni shu kunga sog' omon yetkazgan Alloh azza va jallaga hamdlar bo'lsin. Yana bir haftalik to'plangan mavzularimiz, yangiliklarimiz bilan siz azizlar bilan birgamiz. Bizning dasturlarimizni dunyoning turli burchaklaridan turib internet orqali tinglaydigan muxlislarimizga ham o'z dindoshlik mehr-muhabbatimizni bildiramiz. Alloh taolo barchamizdan xayrli amallarimizni qabul aylasin. Bugun bizning tavhid ahliga qiladigan xitobimiz shuki, Ayni g'animat kunlarida oxirat uchun foydali amallar bilan mashg'ul bo'ling. Siz uchun bir marta beriladigan imkoniyatni boy bermang. Tong otadi, kun botadi. Kun va tunning almashinishi natijasida umrimiz ham o'tib ketaveradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Kishining o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishi uning islomi chiroyli ekanligidandir. Imom Termiziy va Ibn Moja rivoyati. Ayrimlar ushbu hadisni dinni to'laligicha o'zida jam qilgan, chunki u bir vaqtning o'zida ham tark qilish, ham fe'l bajarishga dalolat qilyapti deyshgan. Vaqt g'animat deganlaridek inson shoshib o'tib borayotgan umridan unumli foydalar olmog'i lozim. Behuda narsalar bilan mashg'ul bo'lish esa umrni zoyaga ketkazish va iymon zaifligiga alomatidir. Nabi alayhissalom aytadilarki, odam bolasining amri ma'ruf, nahi munkar va Alloh taolo zikridan boshqa so'zlari uning foydasiga emas. Imom Termiziy rivoyati. Musulmon kishi xayrli ishlar bilan mashg'ul bo'lmog'i lozim. U turli bema'ni safsatalar va behuda ishlardan o'zini pokiza saqlashi zarur. Shunday ekan, biz ham Allohga duo qilib, niyatimizni to'g'irlab, dinimiz va dunyoyimizga manfaat keltiradigan ishlarga bel bog'laylik. Alloh taolo xolis xizmatlarimizni qabul etsin. Barchangizga juma ayyomi muborak bo'lsin, aziz dindoshlar. Oxirat deb ish bajarsak, yetib borsin maromga. Xolis ulg'in dinimizni endi isloh etaylik. Birodarlar qorishmaylik turli munkar haromga, gunohlardan chiqib olsak keyin musrat kutaylik. Hech tayinsiz ishlar bilan o'tib ketsa vaqtimiz. Uzoq yillik umrimiz ham arzimas bir hazondir. O'likdanday yashar bo'lsak, boy beribmiz baxtimiz. Shijoatsiz o'tsa fursat, oqibat chang tuzondir. Kim o'tar foniy jahondan bir sovuq tosh misoli. Kim esa haq yo'lda bo'zlab manzilin obod etar. ba'zilar toptab qadrni oxirat tangda holi, ba'zilar toat bilan iblis yo'lini barbod etar. Vaqt atalmish ulov bizni qay tomon tortib borar? Bir lahza ham to'xtamas hech o'tar kunduz tunlaring. Yaratganga bog'lanmasang gunohing ortib borar. Oxiratda zarar bo'lgay o'tsa dinsiz kunlaring banda din deb kuyib yonmas dilda g'ayrat bo'lmasa axir dinga kor kelarmi shijoatsiz bandalar qarang ummat tutib qaddin shijoatga to'lmasa jangda g'ayrat qilmaganlar qiyomat sharmandalar ahillikka qaytsa ummat jam bo'lar birdan bo'lar agar qalblar bir bo'lmasa jangda kor kelmas adat biling ummat ahil bo'lsa, doimo bardam bo'lar, yaratgandan ahil bo'lgan bandaga kelgay madad.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 o'rin olgan mavzulardan النصر توالى النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Shahid ustozimiz fors va urdu tilida بعد ترجمه انشاءالله इन पैमहौर और बशमों में रसोई निशा अमीर साहब ने इशाद फरमाया कि मैं सब आप हजरात से शुक्रगुजार हूँ qori ravo akaning darsliklaridan adabul xilaf baynal mujahidin mujohidlarda o'rtasidagi ixtilofatlar qarama qarshiliklarda odob zindondan ozod bo'lgan birodarimiz bilan bo'lib o'tgan suhbat Ammo biz bu qadar uni iblos bo'lganligini, bu qadar bu xarobkor dinni ichidan dinga zarba beradigan hukumat bo'lganligini aniq bilmasak ekanmiz. Sayyuhnist yahudiylar bitiklaridan Haykal taroshlar, rassomlar, fotosuratchilar orasida ham juhudlarning gala-galasini topasiz. Yana muhojirlar oqimidan aytdiki, o'sha shariatga qarshi ish bor ekan. Bo'lib siz chiqib gapiring shu radiodan dedi. Men ko'rib bu shariat qanaqa shariatga qarshi ish bor ekan so'radingizmi? To'ylar, to'ylar va yana to'ylar. در قدم ثانی چیزایی که استاد برای ما گفتن از قبیل آداب اختلاف باشه و بعضی امور مهمی که به مجاهدای ما و شما در امروز مهم است مجاهد عبدالصمد aka bilan bo'lib o'tgan suhbatning davomi o'sha aksini ko'tarib chiqdi masalan u to'yda bir ayol it bilan haligi to'y qilgan itga kostyum shim kiyib o'sha ularni haligi bir yomon holatda o'sha shuningdek jahon va mintaqa xabarlari jundulloh ovozi radiomiz hozircha qaboilning Vaziriston mintaqasida faoliyat qilayotgani uchun mintaqadagi bizni tinglayotgan ansorlarimiz bizdan ba'zida pashtu yoki o'zlari tushungan urdu tillarida biror narsa qo'yib berishimizni ham so'rashadi. Bugun arxivimizdan saqlanib qolgan ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Foruqning Pokiston ulamolari uchun qilgan ko'pchilik eshitmagan murojaatini ansorlarimiz e'tiboriga havola etamiz. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم اولا در ابتداء برای همه علماء کرام و مهمانان عزیز که به این مرکز ما تشریف آوردن و از مهاجرین ماوراء نهر زیارت کردن بسیار تشکر اظهار میکنم و از خداوند متعال دعا میکنم که آن انصاری که برای مهاجرین انصاریت میکند آن وعده ای که در این آیه کریمه خداوند وعده کرد برای همهشان نصیب بگردانند و انشاءالله چند چیزهایی که میخواستیم به طریقه شما به همه امت اسلامی خاصتا به علمایی که امروز در خدمت امت اسلامی هستند در ملک پاکستان برایشان برسانیم انشاءالله بعد ترجمه انشاءالله این پیامه ها را به شما میرسانیم انشاءالله امیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں سب آپ حضرات سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات یہاں تشریف لا کر وہ مہاجرین ماورا نہر کی زیارت فرمائی اور آپ نے انصاری ہونے کو ثبوت دے دیا اللہ پاک آپ کو اپنی اس انصاری پر جو وعدے فرمائے ہیں وہ وعدہ آپ کو عطا فرمائے اور مجھے آپ حضرات کے جو علماء جو علماء پاکستان میں اور دوسرے حضرات جو حاملین ہیں اس نظریے کا رہ رہے ہیں ان تک ایک پیغام پہنچانا تھا جو اس کو ایک مرتب طریقے سے ترجمے کے بعد عرض کر رہا عرض کروں گا آپ حضرات آپ خود اور دوسرے حضرات کو یہ پیغام پہنچائیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے در بخارا زیاد به شما یادآوری بکنم فقط این تاریخی که قریب یک قرن است فرزندان امام بخاری و امام ترمزی و زیاد علمایی که خداوند از همهشان راضی باشد همهشان رحمتش بگیرند فرزندان آن ائمه قریب یک قرن بود که از یاد امت فراموش شده بودند امت آنها را فراموش کرده بود سبب همه امت به درد خود مبتلا شده بود لیکن الحمدلله بعد قریب یک قرن فرزندان ائمه البخارا پس به آن صف اسلام پس گشتن الحمدلله از این ابتلا و از این امتحان ها الحمدلله به فضل الهی سلامت برآمدن امروز آنها اهل توحید هستند نه اینکه کفار خواسته بودن آنها را اهل الهاد تربیه بکند الحمدلله آنها امروز پس به اصلیت خودشان گشتن و انشاءالله از خداوند امید میکنیم که آن عزت شرفی که مردم مسلمان بخارا داشتن خداوند برایشان پس بدهد امیر صاحب نرشاد فرمایا که میں بخارا کے تاریخ میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام بخار رحمہ اللہ کے اولاد اور ذریعات اور اسی طرح حضرت امام ترمیز رحمہ اللہ کے اولاد اور ذریعات ایک قرن سے اپنے روشن مستقبل کو بھلا بھول چکے تھے اب آج ہی سے الحمدللہ انہی سالوں سے دوبارہ وہ بیدار ہو چکے ہیں اور دوبارہ آپ نے اس باطل صف سے نکل کر نکال کر آپ نے آپ کو اسلام کے صف میں لا کر کڑا کر دیے ہیں اللہ پاک سے ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ مستقبل میں ایک بہت روشن یعنی حکومت اور بہت روشن ہی مستقبل رکھیں گے انشاءاللہ دوبارہ اپنے صف میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ اپنے ماضی کا یاد تازہ کریں گے انشاءاللہ و وہ ان تاریخی کی قریب یک قرن است تاریخ کی مورا و نهر هر ہر که میراثشان بود علما بودن مدارس بود مساجد بود کتاب دینی بود همه میراث را از دست دادن یعنی این تاریخی قریب یک قرن خیلی علمناک است و در این در این هفتاد هشتاد سال هر چیزی که در دست ما بود قریب فقط در بخارا پنجاه هزار علما قتل عام کرده شد هزارها مساجد مدارس از بین برده شد یا که به مراکز فحشا تبدیل شد قرآن کتاب قرآن و کتب دینی یا سوزانده شد یا که غرق کرده شد تا اینکه این مردم را از دین جدا کنند لیکن یریدون لیطفعوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون خداوند مطابق همین آیه کریمه در ملک موارا و نهر اگرچه کفار نخواستند الحمدلله دوم بار خداوند دینش در اونجا پیروز کردیستند و این چیز است که باید که امت اسلامی خوب درک کند آن نعمتی که در دستشان است علما است مساجد است مدارس است کتابای دینی است این نعمت بزرگ است ما به قدر این این نعمت نعمت میرسیم چرا ها را از دست ما کفار گرفته امیر فرما رہے ہیں کہ یہ جو گزشتہ قرن ہے اس میں بہت ہی الم ناک قسم کے واقعات پیش آ چکے ہیں ایک شہر میں تمام مدارس فحشا اور معصیت کی گھر بن چکے تھے اور اسی طرح تقریباً پچاس ہزار علماء کو شہید کرا دیے گئے تھے اسی ایک گزشتہ قرن میں اور اسی طرح تمام تمام علمی ذخائر کو اور اسی طرح تمام کتابوں کو جلا دیے دیے جا چکے تھے اور اور لوگوں کو اور اسی طرح نوجوانوں کو فحشا اور معصیت کی طرف ہر قسم ذرائع اختیار کر کے ان کو لے گیا گیا لے جا لے گیا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کی نور کو بجھا دیں لیکن اللہ نے نور کو کامل کر کے رکھیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ ہم اپنے اس ماضی اور اپنے اس علمی ذخیرہ اور اپنے علمی اداروں کے قدر پہچان پہچان گئے ہیں اپنے ان نعمتوں کے قدر پہچان گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ اس کا قدر کریں گے انشاءاللہ اور اس کی قدر کے تحت انشاءاللہ ہم جد جہد کریں گے انشاءاللہ و ان شاء اللہ وہاں ما گفتیم از مو گفتم ولیکن سرافت ما الم او خدمت کی در این پنجو سال یا زیادتر ما ثمره همین خدمت علما هستیم اگرچه آنها در زیر زمینی در جاهای بسیار مخفی تعلیم و تحصیل و دعوت را میکردند ما الحمدلله با کوشش آنها با خدمت آنها دوم بار به اسلام مشرف شدیم اگرچه کمونیست ها خواسته بودند که از ما ملحد تربیه کنند لك الحمد لله بخدمة علماء بخدمة رسفيدان الحمد لله مردم مسلمان ما وراء النهر الحمد لله با ایمان با اسلام از این امتحان سلامت برآمدن فرما رہے ہیں کہ وہ چاہ رہے تھے وہ علماء تو ہمارے ہاتھ سے گئے لیکن ہم ان ان کی خفیہ اور ان کے پرمشقت محنتوں کا ثمرہ ہیں کیونکہ وہ حجرات سریہ جو زمین کے نیچے کمرے بنا دیے جاتے تھے تقریباً اس میں دو تین مہینے مسلسل ایک طالب علم پڑھتے تھے وہ حجرات سیریہ کے نام سے ہیں اس میں وہ بڑے جانفشانی اور جر بڑے ریزی سے ہمیں محنت فرماتے تھے اور ہمارے اوپر محنت کرتے تھے ہم انہی کی ان محنتوں کا ثمرہ ہیں انشاءاللہ وہ چاہ رہے تھے ہمیں ملحد بنا دیں اور ہمیں ملحد تربیہ کریں ہمیں اپنے دین سے دور کریں لیکن اللہ پاک ان علماء کو رحم فرمائے ان پر کرم فرمائے کہ انہوں نے ہمیں محنت کی اور اپنے پرمشقت محنتوں سے ہمیں مسلمان بنا دیا اور ہمیں یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ان کے انہی محنتوں کا سمرہ ہے و چیزی کی مہم ملک تانوس آزاد نشد ملک امام بخاری و امام ترمزی رحم اللہ تانوس آزاد نشد تانوس در زیر سلطه کفر الحاد قرار دارد تانوس فرزندان ائمه المسلمین در ظلم و ستم قرار دارند و ما که همین شاگردان شاگردان علمای اکرام بعد توفیق الهی تصمیم گرفتیم تا اینکه این ملک ماورا نهر باید که از این کفر الحاد آزاد شود و به این چیز ما تصمیم گرفتیم و در تصمیم خود انشاءالله قاطی هستیم و از خداوند دعا میکنیم و از شما هم خواهش میکنیم که دعا کنین تا اینکه ملک امام بخاری و امام ترمیزی رحمه الله پس آزاد شود و این کار انشاءالله ما تصمیم قاطی داریم و از امت اسلامی این خواهش را داریم که فراموش نکنند که آنها در نزد امام بخاری و امام ترمزی یا که دیگر ائمه قرضدار هستند این قرضشان ادا کنند آنها به امت خدمت کردند و از علما و از امت اسلامی درخواست میکنیم که آن مردمی که فرزندان ائمه است ائمه هستند فراموش نکنند فرما رہے ہیں کہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے یہاں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اب تک امام بخار رحمہ اللہ اور امام ترمیز رحمہ اللہ اور اسی طرح دوسرے بڑے اکابر کے جو وطن ہے اور جو شہر ہے جو ملک ہے وہ ابھی تک فتح نہیں ہو چکا اب تک وہ ملحدین اور کافرین اور مرتدین کے سلطے کے تخت ہے ہمیں ہم یہ جو جماعت ہے حرکت الاسلامیہ یہ پکا ارادہ کر چکا ہے انشاءاللہ کہ وہ اس ملک کو ملک کو اللہ کے مدد سے آزاد کر کے رکھے گا اور آپ حضرات سے اس سلسلے میں ایک دعا کا درخواست بھی ہے اور دعا کے درخواست کے ساتھ ساتھ آپ حضرات فراموش نہ فرمائیں کیونکہ وہ متن صرف ہمارا ہی وطن نہیں کیوں وہ اس کا حق آپ کے اوپر بھی ہے آپ نے اس ذمہ داری کو آپ بھی ادا فرمائیں اور آپ نے دعاؤں میں یاد فرمائیں اور اسی طرح دوسرے جو جتنے بھی آپ کے ہاتھ سے تعاون ہو سکے مثلا جہاد کے سلسلے میں وہ نہ بلائیں کیونکہ یہ آپ کا فریضہ بھی ہے انشاءاللہ و انشاءالله در آخر پس به همه علمای اکرام که اینجا تشریف آوردن از فرزندان مسلمان های ماورا نهر خبر گرفتن خیلی تشکر زیاد میکنم و امید دعا داریم که به حق ما دعا کنن و در آخرم از همه شما تشکر زیاد میکنم و به حق ما و به امت اسلامی دعا کنین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین فرمایا حضرت امیر صاحب کہ میں آخر میں آپ حضرات کا تشکر کروں گا اور آپ حضرات کا شکر گزار رہوں گا کہ آپ حضرات یہاں آ کر مجاہدین اور مہاجرین موارا نہر کی زیارت کی اور ان سے ملاقات کی اور آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے اس ارادے پر ہمیں کامیاب فرمائے اور اللہ پاک آئندہ وہاں اس وطن کو فتح فرما کر وہاں ایک صحیح اسلامی حکومت قائم فرمائے اور اللہ پاک وہاں لوائے توحید کو بلند فرمائے آپ سے یہی دعاؤں کی درخواست ہے اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے اور کرم فرمائے وآخر دعوانا ان رب العالمین ربنا تقبل منا انك انك انت انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأضل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يقاتلون في سبيلك في فلسطين الذين يقاتلون في سبيلك في شيشان الذين يقاتلون في سبيلك في أفغانستان الذين يقاتلون في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم دمر الكافرين والمشركين اللهم دمر اليهود والنصارى اللهم دمر الشيوعين والظالمين اللهم دمر المنافقين والمرتدين ربنا اتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم اللهم منزل الكتاب سرع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الرمال Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radiomizda qo'yilgan kechki dasturlarimizni yodimizga tushirish uchun hafta nomamizga o'taylik. Juma Ustozlar ilm amonat bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib musulmon jamoa rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yetakchiliklari bilan butun xalqlarni boshqargan edi ana shunday bo'linib ketmagan edi ular shu bo'linib ketishlikdan alloh subhanahu va taolo bularning bo'linib ketmagan vaqtida ogohlantiryaptiki kelajakda bo'linib ketilsa ularning hollari o'tgan tarixdagi bo'linib ketganlarning holidan farq qilmay qoladi islom millati keyingi davrda bo'linib ketdi va millatlarning oxiri bo'lib qoldi hatto hech qanday osmoniy bir vahiy tushmagan mutlaq Allohni inkor qilgan xalqlarning quliga aylandi bu Alloh subhanahu va taoloning nasihatini eshitmaslik oqibatida shu holatga keldi va azabun azim bo'linib ixtilof qilganlarga katta azob ularga xos bordir Yawma wujuhu wujuh. bu azob ba'zi yuzlar munavvar bo'lib ba'zilari qoraygan kunda bu azob bo'ladi shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar bitta buyruqqa bajarmadi. Alloh subhanahu va taolo nima qildi? Bularni 40 yil sargardon bo'lib darbadar bo'lishga mahkum qildi. Eng buyuk payg'ambarlardan ulazim payg'ambar Musa alayhisalom va u kishining ugasi bo'lgan Harun alayhisalomlar ham ular bilan birga vafot etdi. Bitta buyruqqa. Bu Qur'on ahli Allohning qancha buyrug'ini bajaryapti? Bular bittasini bajarmadi. Shuncha ceza oldu. Qancha bu Allah'ın Allohning Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruqlarini bajarmayapti. Cihat kim farz qilgan? Alloh farz qilgan. Allohning habibi amali jihad qilgan. Nimaga bu ummat qilmaydi? Endi bu itoatsizlik için bu ummatni taqdirlash kerakmi, jazolash mi? Jazolash kerak. Bu aynı adalet bu. Bu zulm emas bu. Aynı adalet bu. Allah subhanahu va taolo bandalarga zulm qilmaydi. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli islom tarixida islom va musulmonlar uchun juda katta zarar keltirgan botiniylar deb nomlanmish toifa ham aslida o'sha yahudiy Abdulloh ibn Sabaning merosxo'rlaridir. Bularning ikkinchi nomi qaromitlar. Tarix kitoblarida bu toifaning 8 ta ismi keladi. Alloma Ibn Jawzi rahmatulloh alayh o'zlarining Talbisi Iblis nomli kitoblarida mana shu botiniylarning 8 nomini zikr qilgan. Shariat istilohida fiqhning ma'nosi Alloh taolo o'z payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali nozil qilgan shariatni teran fahmlamoqdir. Fiqhning shariat istilohidagi ma'nosi haqida boshqa bir ta'rifda fiqh shar'iy dalillardan far'iy hukmlar chiqarishdir deyiladi. Bu ta'rifdagi shar'iy dalillardan maqsad Qur'on Karim va hadisi sharifdir. Muhojirlardan O'zbekiston Islom harakatida tomonidan bordi bo'lgan da'vatni boshladi birinchi kompyuter olib bordi boshqa CD tarqatishni boshladi shu qora sepni filmlari birdan topilib qoldi shu yerga biz madrasamizda yurardi lekin biz bilmasdik ular kimligini xorijligini bilmasdik biz so'rab qo'ysak aytardi kobuldan kelgan bir universitetga o'qish mehmonlar deb qo'yardi soqollaringni ham olgan ishda shaq qilmasin deb qil dushanba Qaflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon shu o'rinda eslatib o'tamizki jamoatimizdagi ba'zi bir ahli ilmlar xususan jamoatimizdan ketgan oxirgi ahli ilmlar mana shunday salohiyatlarni qo'lga kiritishlikni orzu qilishdi ya'ni ahli ilmlarda, muftiylarda mas'ullarni nazorat qilib turishlik, mas'ullarni ishga qo'yishlik yoki ishdan olib tashlashlik bunga intilishlik bo'ldi yoki ba'zi birlarda ayniki mana shu Usmoniylar davlatidagi katta-katta salohiyatlarga ega bo'lganlardek, ular ham bir salohiyatlarga yoki imkoniyatlarga ega bo'lishlikni istashdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ularni orzulariga yetishtirmadi. Bu orzularga, bu salohiyatlarga Alloh subhanahu va taoloni buyruqlariga amal qilishlik bilan barcha mu'min musulmonlar, rijollar erishadigan bir salohiyatlar edi. seshanba unutmaslar seni xotirda ul faymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur rus talabalari o'z ismlarini no'g'oycha itoyatulloh hidoyatulloh zinatulloh xayrulloh deb soxta ism bilan o'zlarini no'g'oy qilib ko'rsatib Buxoroda yaxshi tahsil ko'rib, xatmi karda mulla bo'lib, yurtiga qaytadilar. Bunday soxta musulmon xatmi karda mullalar mustashriq, ya'ni islomga qarshi sharqshunoslar bo'lib, Moskov amri bilan rus mustamlakalariga vali, hokim sifatida va boshqa vazifalarga tayin bo'ladilar. Bunday bo'lib yetishtirilgan mustashriqlar, missionerlar muhim bo'lgan vazifalarini qoyillatib bajo keltiradilar. Çarşamba. Zindan duvarları okşar başımı Hicret yollarında çıplak ayakla Hicret yollarında Şimdi dedi, e bunlar ehli bid'at bunlar Hanafi mazhabini qattiq ushlagan bunlar Maturidiy bunlar aqidasi sahih emas deb so'kib so'kib so'kib chiqib ketadi. Tashqarda ham fitnaga qo'rqadi. Ha, bunlar Maturidiy bular. Ana bunlar Hanafi mazhabi bular. Aqidasi yomon, mazhabi yomon. Bunlar shunday bunday deb fitnani ko'tarib olib ketadi. Endi bu birodar Allohu alam mumkin 1 yil oldin, 2 yil oldin hidoyat bo'lgan. Buni aytgan birodarlar bor-ku. 1 yil oldin, 3 yil oldin hidoyat bo'lib kelgan 20 yil shu maydonlarda jang qilgan Talibanni Rossiyani vurib-vurib chiqargan Talibanni 20 yil qurbonlik bergan, zahmi bergan, shahid bergan dadasini, ukasini, birodarini, qo'jaynisini, oilasini, bola chaqasini shahid bergan Talibanni kelib bir günda kofir mushrik qilib chiqib ketadi. Şimdi bunda ham holatlar bo'lyapti. Faqat Talibanga ham emas, boshqa islomiy jamoatlarga ham bo'lyapti. payshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli ahli bayt deilganda rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin zakotdan mahrum bo'lgan ya'ni zakot olish harom qilingan xonadonlardir. Bularga 5 ta xonadon kiradi. Hoshimiylar xonadoni, Ali ibn Abi Talib xonadoni, Abbos xonadoni, Ja'far xonadoni va Abu Talib xonadoni. Mana bu xonadonlarga zakot olish haromdir. Sa'd o'z ijtihodi bilan chiqargan jazo hukmini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'qulladilar va o'sha hukmni ijro etishga amr qildilar. Ushbu rivoyatlardan ma'lum bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobai kiromlarni ba'zi narsalarda hukm qilishga o'rgatar edilar. Ma'lumki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shariatga oid ishlarning birontasini o'zlari tomonlaridan joriy qilmaydilar. Men qurol tashagim kelmadi-da. alhamdulillah bir izzat aytdim shu qurolda bor ekan. Tashagim kelmadi. Men aytdim sizlar bilan qoldim. Yekun yo'qoldim-da, uyiga bormadim. Ey dadam ham so'ragan ekan, qayerda, qayerda, qayerda emas deb. Kim uni mujallaban qolib ketdim. Men aytdim sizlar bilan men qolaman shu yerga. Jihad qilaman dedim. Keyin shu sabab bo'ldi men shu mujoylar safiga qo'shilib qolib ketdim shu yerga. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع Nechun jismim istamas hech mashaqqat, qiyo boqmas qancha vijdon yig'lasa, bu jismim vijdonga qilmaydi shafqat, yig'lasin bas endi pinhon yig'lasa o'tmishimda bir talay kirdikorim kimligimga bermagan e'tiborim shijoat qilmoqqa yo'qdir madorim ahli zindon kuyib giryon yig'lasa yorug' dunyo zavqidan mosuvoman xilma-xil kashfiyotga mahliyoman asli darmon topmagan bedavoman yig'lagim yo'q qancha inson yig'lasa Bir tomon boqsam guday ko'zda yoshi. Bir tomonda bir mu'min g'amda boshi, musulmon boshida nursiz quyoshi, arzigay ushbu kun osmon yig'lasa. Haqni ko'rgan basirlar yig'lar bugun, zulm ko'rgan asirlar yig'lar bugun, barcha miskin faqirlar yig'lar bugun, kimga qayg'u qadri arzon yig'lasa, arablar tug'iyonga sho'ng'ib oqsalar g'ayridinlar haq kitobni yoqsalar ilmlilar bunga oddiy boqsalar bunga ummat boqib hayron yig'lasa nafsi badlar mol yig'ib o'lmoqdalar mol ustida yuz ko'zin yulmoqdalar munofiqlar shodimon kulmoqdalar jabrdida qalbi vayron yig'lasa Ey yurak, tosh qotmagin bunchalar sen. Qotib g'aflat yotmagin bunchalar sen. O'zing norga otmagin bunchalar sen. Yig'la, sen ham ahli iymon yig'lasa. Ha, Hizbulloh, negadir ko'p kulib oz yig'lashga odatlanganmiz. Nimasini aytasiz, akam? Inson zoti shunday ekanda. Ba'zan qayg'uli voqealarni eshitib, ko'zimizga yosh olamiz. biroq tez yodimizdan ko'tarilib ketar ekan shu onda birorta yig'latadigan hikoyalardan aka aytib bermaysizmi u holda tinglang yo'q hammamiz birgalikda tinglaymiz dasturimiz davom etadi zalolatdan chiqib endigina hidoyatga kirgan muslima ayol ibodatga berilib muqaddas dinimizni puxta o'rganishga kirishadi qisqa vaqt ichida tajvidni o'rganib hadis ilmidan ham bir qancha saboqlar oladi. Islomni tushunib borgani sari unda oxiratga bo'lgan ishtiyoq yanada ortib boradi. Endi uning hayoti islom bilan sug'orilib, o'zgacha tus olgan, iymon lazzati bilan to'la boshlagandi. U endi butunlay boshqa ayolga aylangandi. Bir kuni u qandaydir sabab bilan tashqariga chiqadi-yu, bir fosiq qo'shnisiga duch kelib qoladi. Shunda haligi fosiq kishi uning yo'lidan to'sadi-da, so'z boshlaydi. Senga kim qo'yibdi o'ranib olishni? Ahvolingga qara. Kecha kim eding ku bugun kim bo'lding? Ko'p ko'rganmiz sendaqa ibolilarni. O'ranib olib, har xil ishlarni bajarib yurishasan. Seni yuzingga endi kim ham qarardi? kabi so'zlar bilan uni haqorat qilib, bir muddat ranjitadi. Muslima ayol esa unga javoban hech narsa demaydi va asta yonidan o'tib, uyiga kirib ketadi. Qalbi qattiq og'rigan ayol bu ishni yolg'iz Allohga havola qiladi. Ertas kuni u tezlik bilan tarqalgan bir xabarni eshitib qoladi. Falonchining qizi haqida eshitdingizmi? Yo'q, nima ekan? Kecha ovqat qilaman deb qozonda yog' qizdirayotgan ekan, qozonni kattaroq o'choqqa olaman deb ko'taribdi-yu, qo'li kuyib tashlab yuboribdi va qozondagi yog' ko'tarilib qizning yuzini qoplabdi. Hozir u yuzi kuyib shifoxonada yotgan emish. Shunda haligi muslima ayol bir muddat serrayib qotib qoladi. va Alloh taoloning qudratiga qoyil qoladi. Chunki o'sha yuzi kuygan qiz haligi fosiq kishining qizi edi. Shu yerda Alloh taoloning adil zot ekanligini yana bir yodimizga tushirib o'tsak, Alloh taolo suygan bandasining haqqini ba'zan shu dunyoda ham olib beradi. aziyatlarga chiroyli sabr qilib, Allohning o'ziga havola qilish kerak ekanligini o'sha soliha ayolning matonatidan ham o'rgansak bo'ladi. Allah Ta'ala Tur surasining 47-oyatida marhamat qilib aytadiki: Albatta zolim, kofir bo'lgan kimsalar uchun bundan qiyomat kunidan ilgari mana shu dunyoda ham azob uqubatlari bordir. Lekin ularning ko'plari buni bilmaslar. Shu joyda Zumar surasining 10-oyatiga ham bir nazar tashlasak, ayni muddao bo'ladi. Hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qiluvchilarga ajr mukofotlari hisob-kitobsiz, to'la to'kis qilib berilur. Jabr qiluvchining bu dunyoda olgan jazosi bizga ma'lum bo'ldi. Sabr qiluvchining oladigan ajr mukofoti miqdori esa faqat Rob taologa ayon. Hayotda ibrat bo'ladigan voqealar talaygina, biroq ibrat oluvchilar juda kamayib ketgan. Alloh taolodan ibrat oluvchi va inobat bo'ysunuvchilardan qilishni so'raymiz. Zero u eng yuksak va marhamatli bo'lgan zotdir. Endi esa navbatni Qori Ravoha akaning darsliklariga beramiz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bu majlisni ham ba'zi bir eslatmalar asosiga quramiz eslatmalardan biri mujohidlar o'rtasidagi ixtilofatlar odobi tabiiy insonda asl yaratilishligi ham ixtilof usiga yaratilgan Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima ربك alloh subhanahu va taolo qiladi "Robbiz rahim qilgan kishi mustasno bo'lmasam insonlar muxtalaf bir biri bilan qarama qarshi bo'ladi lizalika khalaqahum. alloh taolo shuning uchun yaratilgan insonda asl yaratilishligi ham dinni qoim bo'lishligi ham musulmon kofir deb bo'lishligi ham bir-biri bilan ixtiloflashib, bu kurash maydonida haq botilni ustiga g'alaba qozonishlik. Lekin bu umumiy kofirlar musulmonlar doirasida bo'lsa, lekin musulmonlarning ichida ham ixtiloflashlik bor narsa. Lekin bu ixtilof albatta o'ziga yarasha odoban, odob, o'ziga yarasha chek chegarasi bo'lishligi zarur, xosatan mujohidlar ichida. mujohidlarning ichidagi tortishuv, ixtilof, fiqhiy ixtilof bo'lsin, boshqa ixtilof bo'lsin, albatta o'sha tortishuvni shartlari, o'sha tortishuvni chek chegarasi bo'lish bo'lishligi zarur. Shuning uchun bugungi inshaalloh majlisimiz adabul xilaf baynal mujahidin e, mujohidlarning o'rtasidagi ixtilofatlar qarama qarshiliklarda odob <clears throat> Hop. Birinchi odob ikkita odam bir-biri bilan fiqhiy masalada tortishsa yoki qaysi masalada bo'lsin. Aksar tortishiladigan narsa fiqhiy masala. Hozirgi kunimizda dolzarb mavzuga aylanib qolgan narsa ham fiqhiy narsa. Lekin o'sha fiqhiy narsa dolzarb mavzu emas. Lekin mujohidlar doirasida o'sha kichkina fiqh bo'lgan ibodat fiqhlarida tortishuvlar ko'payib ketgan o'sha tortishuvlar sababidan ba'zi bir parokandaliklar vujudga kelyapti lekin abu hanifa rahimaulloh fiqhul akbar deb aqida to'g'risida kitob yozdi alloh taoloni zotiga tegishli bo'lgan narsa fiqhul akbar fiqhul asg'or o'z o'zidan ibodatlar bo'ladi kichkina fiqh shunday bo'lishiga qaramasdan o'sha fiqhul asg'orda ixtilofatlar ham o'ziga yarasha chek-chegarasi, odobi bo'lmoqligi kerak. Birinchi odob at-tajarrudu lillahi subhanahu va ta'ala va adamu at-ta'assubi lir-ra'yi. قال الشافعي رحمه الله تعالى وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلى حرف منه birinchi bir-biri bilan tortishlik odobi birinchisi o'sha tortishilayotgan o'rinda hech qaysi tarafga yon bosmaslik, ya'ni betaraf bo'lib tortishishlik. Ya'ni haq taraf bo'lishligi shart, lekin biror bir e, qo'llab-quvvatlaydigan dalil yo'q bo'lgan holatda ham o'shani mahkam ushlab o'sha tarafga bo'lib olishlik bu xolislikdan chiqqan va xilofni, ixtilofni odobiga zid bo'lgan masala. Shuning uchun ixtilof qilgan kishi albatta avvalan xolislikni qalbiga mujassam qilishlik kerak albatta xolis turgan holatda shu tortishilgan masaladan haqni tarafini olib chiqing yoki bo'lmasam yoki bo'lmasam shu o'rtamizda tortishiladigan narsani natijasi haq bo'lsinu o'shanga ergashay degan holatda niyatda turmoqligi kerak inson bu birinchi odob mana qavlul ulama ulamolarni qavli abu hanifa rahimahulloh aytadiki biz agar biror narsa bilan ixtiloflashadigan bo'lsak birorta olim bilan uni boshida xuddi qush qo'nib turgandek ixtiloflashardik. Hattoki haligi qush uchib ketmasin. Abu Hanifa rahimahulloh o'g'li ixtiloflashib, ixtiloflashib qattiq kirishib ketgandan keyin o'g'lini ishdan bo'shatdi. Sen ixtiloflashishlik odoblariga mutlaq rioya qilmayapsan dedi-da, imomgarchilikdan bo'shatib yubordi. Abu Hanifa rahimahulloh abu hanifa rahimahullah aytadiki biz biror bir bu, bu kalomni mana shofiy rahimahullah ham bayon qildi biz men birortasi bilan tortishadigan bo'lsam men o'sha odamdan manfaat olay deb niyat qilgan holatda tortishaman birorta odam birorta olim birorta ilmli bilan ixtiloflashadigan bo'lsam faqat haqni o'sha odamdan kasb qilishlik uchun tortishaman Endi tasavvur qilaylik, hozirgi kunimizdagi tortishayotgan kishilarni asl maqsadi bilan din peshvolari bo'lgan kishilarni ixtiloflashgan narsasini o'rtasidagi maqsad bilan farqi. Chunki hozirgi kunimizda ixtiloflashgan aksar inson albatta o'zini ro'yini qo'llab-quvvatlashlik uchun tortishadi. Albatta o'shani ustiga g'olib kelishlik uchun tortishadi. Bu ixtilofni odobiga mutlaq to'g'ri kelmaydi. Undan tashqari Ixtilof deyilganda yoki bo'lmasam tortishuv deyilganda, munozara deyilganda har ikki odam Qur'on hadis asosida tortishyapti. Qur'on hadisdan xabari bo'lgan. Endi hozirgi kunimizda aksar majlislar, aksar tortishuvlar Qur'on hadisdan mutlaq uzoq bo'lgan holatda faqat ro'ylar bilan tortishilyapti. Bu ham noto'g'ri. Shuning uchun bunga ham e'tibor berishligimiz kerak. Bu ulamolarning gaplari. shofiy rahimulloh bayon qiladiki ma nazartu ahadan qattu ala alal g'alabati vadittu idha nazartu ahadan an yadhhara al haqq ala yadayhi biror bir ulamo bilan tortishmadim munozara qilmadim illo qalb qalb bilan xohlab turardimki haq shu kishini qo'lida zohir bo'lsa shu kishini kalomidan haq zohir bo'lsa deb qalb qalb bilan xohlab turardi mana bir biri bilan ixtilof qilishlikni odob. shunday bo'lmoqligimiz kerak. ikkinchisi lin o'sha ixtilofda lin yumshoqlik bo'lmoqligi kerak alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda qulu lin-nasi husnan insonlarga chiroyli gapiringlar chiroyli xitob qilinglar dunyoda tog'utlarni eng tog'uti bo'lib ketgan odamni ham tamsil qilinganda fir'avnga tamsil qiladi shuning uchun hattoki fir'avnga ham alloh subhanahu va taolo Musa Xorun alayhissalom ikkalasini jo'natganda va qula lahu qawlan layyinan. Ikkosiga xitob qilib Alloh subhanahu va taolo boringlar Fir'aunga qawlan layyinan yumshoq gapiringlar. <coughs> Uchinchisi husnul zon. Husnul zonni min jihatil akhar. Ikkinchi jihatga qanday bo'lishan qat'iy nazar. Qanday kalom Lekin bu hammasi musulmonlar doirasida gapirilayotgan, mujohidlar doirasida gapirilayotgan narsalar. Mujohidlar ixtiloflashsa, shunday odoblarga rioya qilinsin. Kofirlar bilan qilinayotgan majlis emas. Bu musulmonlar, mujohidlar o'rtasidagi doira. Ikkinchi tarafga albatta husnuvon qilmoqligi kerak. Yaxshi gumonda bo'lmoqligi kerak. Biror bir ixtiloflashlayotgan o'rinda ba'zi bir qavullar keladiki, yoki ba'zi bir so'zlar chiqadiki, ikkinchi taraf yomon gumonga olinadi. Shunday dedi, shunday maqsadda aytgan bo'lishi mumkin shunday dedi shunday maqsadga aytgan bo'lishi shuning uchun suvvan bo'ladigan o'rindan mutlaq mujohid uzoq bo'lmoqligi kerak chunki alloh subhanahu va taolo inna ba'dazz-zanni ism albatta ba'zi gumonda ism bor gunoh bor alloh subhanahu va taolo butun bashariyatga musulmonlarga nisbatan birodarga nisbatan insonni husnuvon bo'lmoqligiga buyuradi bu shar'iy hukm qachoniki musulmonlar mujtamoasida jamiyatida husnu van ko'payadigan bo'lsa ulfatlik ko'payadi qachoniki suv ko'payar ko'payargan bir biriga musulmonlar o'rtasida tafriqa ko'payishligi shak shubhasiz buni ham bilmoqligimiz shuning uchun hattoki odobul xilofda ham aytyaptiki bir biriga suv uvvan qilmagan holatda husnu van bilan ixtiloflashligi kerak mana ulamolarni qovullariki hattoki men undan haqni zohir qilib olay men undan foydalanay deb tortishardik deyapti mana e, salaful umma ummatni salaflariga bu holatda ham ergashmoqligimiz kerak chunki mujtamo qaloq mujtamo bo'lib qolmasligi kerak shuning uchun aytilayotgan narsalar e, rioya qilinsa yaxshi bo'ladi inshaalloh <clears throat> hattoki ba'zi bir saidul musayyib rahimahullohni ba'zi bir kalomlari kelyaptiki, biror bir musulmon birodaringa suuvvan qilma degan kitobatlarini jo'natgan e, voqealarni ham yozgan bu kishi ala kulli nima bo'lgan taqdirda ham e, uchinchi odobul xilof ixtilof qilishlikni uchinchisi husnul van to'rtinchisi adam raf'is savt tortishlayotgan vaqtda tovushni ko'tarmaslik tovushni ko'tarmaslik qachoniki ixtilof vujudga kelayotgan vaqtda albatta tomonlar o'zini bosgan holatda chiroyli holatda gapirmoqligi kerak alloh subhanahu va taolo vaqsud fi mashika va g'udud min savtik rasul sallallohu alayhi vasallamga vaqsud fi mashika yurishingizda iqtisod bilan yuring ya'ni kekkaymasdan vazminlik bilan yuring va g'udud min savtik tovushingizni pasaytiring rasul sallallohu alayhi vasallamga xitob va g'udud min savtik inna ankaral aswati la savtul hamir chunki savutlarni eng munkari yomon nafratlanadigan eshakni tovushi deb Alloh subhanahu va taolo Rasul sollallohu alayhi vasallamga xitobat. Lekin bu xitob ummatiga xitob. Shuning uchun ixtilof qilinayotgan o'rinda avvalo tomonlar tovushini bosib olgan holatda odob bilan ixtiloflashni ixtiloflashmoqligi kerak. O'tgangi majlisimizda ham aytdik, salafin solihinlarda davri, sahobalar, tobiinlarda davri ergashiladigan davr. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hayrul quruni qarni, thumma allazina yalunhum, thumma allazina yalunahum. O'sha qarnga qaytaylik. O'sha asrni insonlarga qaytaylik. Qay darajada ixtiloflashgan va ixtiloflarida qanday narsalarga ro'ya qilgan. Umar ibn al-Xattob bilan radhiyallohu anhu mana Abdulloh ibn Mas'ud. Ikkovlarining o'rtasidagi bo'lgan masalani keltirdi. O'rtasidagi bo'lgan ixtilofni. <coughs> Ibn al Qayyim rahimahulloh Madarijus Salikin bu kitobida bayon qiladiki abdulloh ibn masud roziyallohu anhu umar ibn xattob bilan yuzta masalada kelishmasin yuzta masalada lekin umar ibn xattob abdulloh ibn masud ko'rganda ko'zi yoshlanar edi abdulloh ibn masud umar ibn xattobni ko'rganda bu umar shunday umarki men bu umarni islomni qo'rg'oniga o'xshataman o'sha qo'rg'onga kirgan odam musulmon deb bilaman o'sha qo'rg'on dan chiqayotgan, ya'ni Umar vafot qilganida vafot bo'ladigan bo'lsa, yiqiladigan bo'lsa, o'sha qo'rg'on yiqiladi, undan musulmonlar chiqadi deb bilaman deydigan odamlar bo'lgan. Lekin 100 ta yana sanab chiqishgan masalasi bo'lmasa, ko'rilgan masala, ko'rilmay qolgan masalasi nechtadir. Shunday bir-biri bilan ixtilof qilgan sahobalardagi odob qarang. Umar roziyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'udni ko'rganda xursand bo'lib ketardi. Ashablar Abdulloh ibn Mas'udni juda ozg'in bo'lganligi uchun ha deb bir anaqa qiladigan bo'lsa umar ibn xattob roziyallohu anhu abdulloh ibn masud ko'rganda tabassum bilan abdulloh ibn masudni chiroyli holatda kutib olardi abdulloh ibn masud roziyallohu anhu umar ibn xattob to'g'risida boyagi gaplarni gapirgan yunus sudfi degan odam aytadiki aqala min shafi'i endi ikkinchi davrga qaytamiz ashoblarni tabiin atba tabiinlarni davridagi kishilar qanday bo'lgan tortishuvda Bu kishi aytadiki, Yunus Sudfi. Men Shofi'iydan ko'ra aqlliroq kishini ko'rmadim. Ma ra'aytu aqala min ash-Shafi'i. Shofi'i rahimahullohdan ko'ra aqlli kishini ko'rmadim. Nazartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna ولقيته فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة Kunlardan bir kuni bir masala to'g'risida tortishib qoldim Shofi'i bilan. So'ngra yana bir ko'chada ko'rib qolgan vaqtimda Shofiy rahimahulloh qo'limdan ushladida, "Ey Abu Abu Musa, biz bitta masalada kelisholmay qolsak, lekin birodar bo'lib yaxshi yurishimizga nima nima to'sadi? Bitta masalada kelisha olmay qolsak, birodarlik uzilib ketarmi shu bilan?" deb qo'limdan ushlab shunday o'rtada bir uquvvat bo'lishligini aytgan edi. Shuning uchun men Shofiy rahimahullohni eng aqlli kishi deb bilaman deb bu kishi aytadi. mana salaf solihinlarni o'rtasidagi bo'lgan ixtilofu va ixtilofdan keyingi bo'layotgan voqea holatlar. Salaf solihinlarni mana tortishuvgani o'rtadagi ixtilofiy masalalarga va bularni o'sha ixtilof qilinayotgan o'rinda nimalarga e'tibor qaratganligini yaxshi bilib oladigan bo'lsak, inshaalloh ixtilof bo'lishligi shak shubhasiz, lekin o'sha ixtilofdan salomat chiqishlikning yo'li ham birdan bir yo'li ixtilofat odoblariga rioya qilishlik bo'ladi alloh subhanahu va taolo o'zi muyassar qilsin endi esa saudiya zindonidan chiqib kelgan birodarimiz bilan bo'lib o'tgan suhbatni tinglaymiz Mu'minlarga sabr bergin, ey mehribon Allohim, sendan o'zga iloh yo'qdir faqat sinsan panohim mu'minlarga sabr bergin assalomu alaykum bizning bugungi mehmonimiz Saudiya Arabistoni qamoqxonasidan ozod bo'lib, yana harakatimiz safiga qaytgan mujohid Abu Mustafodir. Men Abu Mustafa, aslimiz Farg'ona viloyatiga qaytadi. Otam, bobamiz Buxoro yillarini, O'rta Osiyoni ehtilol qilgan vaqtlarida e, afg'onistonga hijrat qilib o'tishgan asli farg'onadansiz farg'onadan ya'ni farg'ona vodiysidan to'qqiz sakkiz yoshda edik sovet nimasi afg'onistonga boshqa qildi keyin ikkinchi yilida biz afg'onistondan arabistonga hijrat qilib o'tdik saudiyaga saudiyaga madinada bo'ldik yashadik sir bo'lmasa necha yil umringiz saudiyada o'tdi saudiyada ko'p yil bo'ldik ammo afg'onistonga kelib ketardim ba'zi paytlarda bir yil qolib ikki yil qolib uch yil qolib qaytib borardim ammo oilam familiyam hammasi madinada bo'lishgan va shu shaklda hayotimizni kechirib ketyapmiz ketayotgandik saudiyada biron bir e, o'qishlarda ilmlarda bo'ldingizmi ilm olib ibtidoiy marhalada albatta maktabda o'qidik ibtidoiy e, marhalasini arab saudiya arabistonida o'qidik undan keyin o'zim tashqariga chiqib bag'da bag'da xos shayxlarni oldida o'qidim o'zimiz tanishgan olimlarimiz oldida dars oldim ismlarini ayta olasizmi shayxlarni birinchi ustozimiz qur'on darsida Qora abdul ahadxon koson soylik bo'lgan ag'danib hijrat qilib kelgan qunduzda bo'lganlar madrasasi bo'lgan keyin arabistonga u kishi ham hijrat qilganda arabiston madina munavvarada madrasa tahfiz qur'on ochgandilar biz o'qidik qur'onni yarmini yerda bitirdim keyin qolgan yarmini keyin afg'onistonga kelganimda o'zimiz e, eski farg'onachilarda jabhasi o'larak e, qorilarda jabhasi denilgan tanilgan jabhada qori habibulloh sohibni oldida qur'onni bitirdim boshqa mayda e, ilmiy darslarda ham kishini oldida ibtidoiy marhalasini olgandim va pokistonda oz ko'p o'qidim arabistonda ham shayx ba'zi tanilgan shayxlarni darslariga o'tirardim ko'proq endi o'zimiz o'zimizdan bo'lgan olimlarni yo darslarga ko'proq o'tirardim ho'p aka siz e, harakat bilan qanchadan beri aloqangiz bor harakat bilan birinchi alloh rahmat aylasin bu jumaboy yangi birinchi hijrat qilib kelganda tojikiston qo'zg'alishi bo'lgandi tojikiston orqali birodarlar hammasi hijrat qilgandi bittasi edi, bittasi jumaboyida boshqa bir ikkita boshqa tojikiston o'zbek birodarlarimiz bilan to'rt kishi kelgandi tojiklar tojik muhojirlar bilan billa kelishib tanishdik shu yerda urib birodarlar ham aloqa tikladik ular ta'lim olishdi biz jabhani nimasi e, jabhani ustozlarini yonida undan keyin sekin sekin aloqamiz shu shaklda davom etdi bir yildan keyin men tohir aka bilan tanishdim saudiyada tohir aka bilan ko'rishganmisiz saudiyada emas man shu paytda saudiya bormasdan ilgari tohir aka nimaga bormasdan ilgari islomobodda ko'rishdim birinchi ko'rishim bo'ldi va olti oymidi tohir aka saudiya arabiston borib kelgandan keyin men birga qunduz shahriga bordik aka saudiya qamoqxonasiga qanday tushib qoldingiz undan keyin aloqamiz davom etayotgandi harakat bilan harakat bilan to 2000 2000 ikki keyin 2001 e, da birda toliblarni suquti bo'lib harakatni ham bu vaziristonga chekirishi bo'lib e, avzolar albatta ma'lumdir har xilma xil e, to'palanglar bo'ldi janglar bo'ldi janjallar bo'ldi hatto albatta bizni ishimiz arabistonda birodarlar bilan barobar moddiy tarafiga ko'proq og'irlik berib yerda shu harakatni birodarlarga tanittirib shu har biz ishlar ishlar olib ketardik sendan o'zga iloh yo'qdi, faqat sensan panohim albatta Saudiya Arabiston Amerika bilan birlik safida bo'lib va tum e, harakatlar va hamma mujohidlar har xilda bo'lsin har qanday mujohidlarga yordamdan tortib yo moddiy bo'lsin yo ma'naviy bo'lsin har kim oti chiqqan bo'lsa tanilgan bo'lsa ushalanardi va habislarga otilardi va shu paytda biz allohni qazo qadari bizlarda ham ular sezib qolib bir birodarimiz bizdan uch oy ilgari bir qo'lga tushgandi u orqali bizlarni ham poylab sekin sekin shu arabistonda qurilgan majmuani hammasini ushlamoqchi bir shaklida planlari bor edi to'rt kishi qo'lga tushdi qolgan ham birodarlar hammasi har yoqqa e, tarqaldi e, Kimisi baqa hijrat qildi kimisi arabiston arab arabistonda ularni panohga oldi shunda e, to'rt kishidan bittasi men edim birinchi kelib ertaman soat to'qqiz yarim o'nga yaqin uyimni taqillatishdi taqillatishni deb ochsam bir bahona bilan meni tashqariga chiqarib bahona qilishdi shunday chiqsam xos quvvatli haligi nima deydi askarlar bor maxsus xizmat xodimlari ha maxsus nima askarlar kelib kelganini ko'rib qoldim ha endi anadimki men ush ushlashmoqchi keyin ular aytdi seni ushlamoqchi ushlagani keldik keyin bo'pti dedim sen bizni oldimizda e, matlubsan matlub ya'ni san biz qora listada borsan degan ma'noda menga aytishdi men bo'pti nima istaysiz nima nima qilish kerak sana uyingni tekshiramiz deyishdi farzandlarim uxlayotgandi farzandlarim yo'lin poylab mahzun bo'ldi onalar Nurg'ak mayus ko'zlarda yosh misolidir donalar dadasi uyda hammasini tekshirib chiqishdi bir xos bir narsa yo'q edi undan keyin hech narsa topisha olmadi hech narsa topisha olmadi ammo yozuv olarak nima bor edi bir haligi Saudiya Arabistonidagi birinchi qamalgan olimlar tarafidan yozilgan Saud hukumatini kufr bilan billashib va kufrga ketganlik fatvolari bor edi shularni topib olishgan shuni men ha shuni men o'qimoqchi bo'lib bir birodarimdan olgandim o'zimdan bir xato o'tdi buni aslida beparvolik qilmaslik kerak edi buni topishib oldi keyin tekshirib chiqishdi tekshirib chiqqandan keyin meni olib ketishdi ayolimga chiqayotgan paytda aytdimki hatto ular ayol e, tekshiruvchi ham olib kelgandi ayolimizni bolalarni tekshirib chiqishdi hammasini uyda hammasini ayol kishi ham bor ularni safida ayol kishilar ham bor albatta ba'zi paytlarda ku e, birodarlarimizdan eshitganlarimiz e, ba'zilarga biroz hurmatchilik shaklda kelishadi ba'zilarga behurmatlik shaklda kelishadi xayr e, undan keyin kelib tekshirishib meni olib olib ketishdi markazga tahqiq markaziga birinchi savoli sheriklarimdan so'rashdi sheriklaringni qayerda qiynashmadimi olib ketishib birinchi savol endi bular men aytdim sheriklarim bilmayman dedim bo'pti deb keyin nimaga tashlashdi bu yakkaxonaga tashlashdi har ikki kunda uch kunda vaqti vaqt chiqarib savollar sen kimsan qayerdasan nima bilan ishing bor keyin men ishim yo'q bir qilgan gunohim yo'q bir e, muhojir bo'lib kelib yashagan insonman saudiya arabiston qonuniga yarasha bir muxolifat qilgan joyim bo'lmagan yashagan deb javob berdim ular qoniqmadi atigi yo seni orqangda bir gaplar bor u bor bu bor xilma xil dosyalarda olib kelib ko'rsatib mana uncha seni haq arqingda biz tekshirib yuribmiz u bu deb qo'rqitib gaplari men aytdim qilgan ishim yo'q meni keyin menga bir bir bo'sh qog'ozlar berdi bir o'n o'n beshta qog'oz berdi shuni yozgin dedi hayotingdan yozgin nima qilgansan nima qilmagansan yozgin dedi aytdim bo'pti mana yozdim men endi men arab saudiya arabistoni hukumati bir shariat hukmi deb islom hukmi hukmdorligi deb bilardik ammo biz bu qadar uni iflos bo'lganligini bu qadar bu xarobkor dinni ichidan dinga zarba beradigan hukumat bo'lganligini aniq bilmas ekanmiz aka uka juftlariga tilarlar sabr bardosh ey Allohim bu yurtlarda qachon kuladi quyosh qachon xotirjam qo'yamiz zohirda ko'p yaxshi ko'rinar ekan ammo ichkaridan ya'ni buzuqligini inson to ichkariga kirib o'z og'zidan eshitmaguncha ishonmas ekan keyin shunda qog'ozda yozdim hayotimdan yozib men aytdim albatta bular endi bir o'zlari ham sharik bo'lgan bir afg'oniston sovet e, sovet ehtilolida afg'oniston millati jihod qilganda ular ham xilma xil yordamlar qilgandi shunda biz ham biz ham o'zimiz ham shirkat qilgan bo'lsak ular albatta ham fikrda ham fikrda bilardik endi hayotimdan yozdim ya'ni to'g'ri shaklda yozdim yangi kelgan muhojir birodarlarimizga yordam qilganlarimiz yordamimiz ya'ni shularga bir ham o'zimizni vatanimizdan kelibdi shular ehtiyoji bor bir qaralashib qilib o'zimiz topgan maoshimizdan ya'ni oylik maoshimizdan bir narsalar ularga yordam qilganimizni aytib ularga yozib bersak ularga tamoman hujjat bo'ldi. Ular ya'ni hujjat bo'lgani san dunyoda terrorist otiga tanilgan jamoatlarga sen yordam qilar ekansan. Men aytdim terrorist jamoatga men yordam qilgan yo'qman. Men muhojir birodarlarimiz o'z millatimdan bo'lgan, o'z qarindoshlarim bo'lgan kelishgan. Shular kimisiz shahid bo'lgani bor, undan qolgan yetimlari bor, bevalari bor. O'z qarindoshligimiz bo'lgan holda men ularga o'zim pulim bilan. Siz nima ish qilardingiz Saudiyada? Saudiyada do'konda ishlardim. Chavla sotadigan hmm, oyoq kiyim sotadigan oyoq kiyim sotadigan do'konda ishlardim. Hayotim meni oylik oylik 500 500 600 dollar orasida oyligim bor edi. Shundan men bir qismini men sheriklarim 3-5 ta sheriklarim, ammo bizda bir katta bir planlab ishimiz o'zimiz bo'lsa o'zimizga xos edi. ammo hukumatga biz bergan nimamiz e, hukumatga bergan nimamiz shu bo'ldiki bu o'zimizdan biz yordam qilganmiz birovga borib elanib birovdan tillangan yo bir muassasa orqali yo bir e, jamoat orqali ish bo'lgani yo'q bir fardiy o'zimizni hamma bu ishni albatta hamma ham qiladi saudiya arabistonga hamma borsa hamma ishi ishi shu bir odam ishchi bo'lib borsa albatta u bir qo'liga bir narsa tushsa qarindoshiga yuboradi masjidlarga yuboradi, madrasalarga yuboradi. Borishdan atga ishchi bo'lib boraman, borgan odamda hayoti shu. Atta borib yib ichish uchun bormaydi. ib ichish bo'lsa o'zini vatanida ham topilaveradi shunga binoan biz ham shu narsani bersak ular tamom bo'pti bizga shu hujjat kofiy deyishib bizni shuning uchun olti yil qamadi olti yil bo'ldingiz olti yil bo'ldi qayerda o'tirdingiz bu shahardan u shaharga birinchi shu toyib shahrida edi toyib shahridan u shaharda shu yerda men turardim shu yerda uch oy men tahqiqga oldi albatta biz o'ylagandik bunday bergan narsalarimiz ko'p ma'muliy bir narsalar hamma millatda odatlangan bir narsalar pul yuborishlik yo bir yordam qilishlik Albatta Qur'onda amri, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda buyruqlari va bunga amal qilishliklarga xilma-xil Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bergan mujdalari va odatlangan bir narsa edi. Ammo ular iflos qonunlari bilan, nizomlari bilan buni bizga qattiq bir shaklda uni o'zlariga dalil olishib olib, 3 oydan keyin bizni qamoqxonaga olib borishdi. toifni o'zida bo'lingan siyosiylarga xos bir qismi tayin qilingan joyga olib borishdi ayta yerda birodarlar boshqa saudiya arabistondan bo'lgan birodarlarni tanishdik kemisi olti yildan beri yotgan kemisi besh yil kemisi to'rt yil ikki yil hammasi hammasi ham mujohid birodarlarimiz jihodga qatilgan birodar ho'p endi mana shu qamoqxonada qanday zulmlar bo'ldi sizga nisbatan ko'rganlaringiz yoki eshitganlaringiz birodarlarga nisbatan zulmlar qandayki boshqa davlatlarda zulm o'tayotgan bo'lsa e, shu bunga o'xshashlik yo undan ortiq shaklda yo undan kam e, kam shaklda albatta Arabistonda o'tilgan ilgari xilma xil biroda chiqib kirib chiqqan oz bo'lsa ham xilma jazolari shakllari ko'p edi ammo jihod darvo eshiklari ko'p ochilgani uchun millat o'z millat sud Arabistoni o'z millatdan bo'lsin yo tashqari chetdan kelgan boshqa birodarlar bo'lsin jihodga qatilamiz deb mujohidlarga yordam beramiz deb ushalganlar ham ko'payishib jazolarni shakllari ham ko'paydi. Birinchi bizga o'xshagan agar ko'p, ya'ni e, gunohi og'ir bo'lmagan, shuki yakkaxonaga tashab qo'yadi. Nonini suvni beradi. To'r devorda orasida maydagina joy 2 metrga 2 metr joylar 1 yil o'tadimi, 10 yil o'tadimi parvosiga kelmaydi. Xususan agar chetdan kelgan ajnabilar bo'lsa, ata ajnabiy deb yodlanadi. Islomda ularda hech parvosiga kelmaydi. Bu biz ustimizga bo'lgan men masalan 3 oy yotdim, biroda boshqa sheriklarim hamroq bo'lishdi. Bundan boshqa keyin birodarlar bilan qo'shilganda ulardan so'radik xilma-xil jazolarni ulardan eshitdik. Qanday jazolar eshitdingiz? Shunda bir birodarimizni 1.5 yildan keyin bir bizdan ilgari ushalgan bir birodarimiz tahqiqqa olib borganda yo har 2 kunda bir olib chiqib tepalashib yotqizib qo'yib ustida tepalashib necha soatlar tepalashib ag'dan o'tgan ham bir tepalaydi bag'dan o'tgan ham bir tepalaydi hatto u birodarimiz bergin ey mehribon Allohim sendan o'zga iloh yo'qdir faqat sensan panohim mu'minlarga sabr bergin ey mehribon Allohim sendan o'zga iloh yo'qdi, faqat sensan panoh suhbatimiz uzoq va qiziq kechdi abu Mustafa bilan bo'lgan musohabaning davomini payshanba va yakshanba kungi kechki dasturimizda eshittirib o'tamiz. Tilarlar sabr bardosh, ey Allohim, bu yurtlarda qachon kuladi quyosh, qachon xotirjam qo'yamiz seni uchun sajdaga bosh. Muslimalar, mazlumalar ko'zlariga qon ko'zi yosh aka uka juftlariga tilarlar sabr bardosh ey Allohim bu yurtlarda qachon kuladi quyosh qachon jam qo'yamiz sen uchun sajdaga bosh mu'minlarga sabr bergin ey mehribon Allohim sendan o'zga iloh yo'qdir faqat sensan panohim mu'minlarga sabr bergin ey mehribon Allohim sendan o'zga iloh yo'qdir faqat sensan panohim Dasturni ustoz Yahyo Hikmati Sayyuhnist yahudiylari haqidagi mavzulari bilan davom ettiradilar. Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoin hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Isroil ey Isroil shaytonni qilding qoin Bismillahir Rahmanir Rahim Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrli mu'min va mu'minalar muhojir va muhojiralar mujahid va mujohidalar. Sayyuhniz bitiklari bo'yicha bugun 27-suhbatimizdir. Oxirgi suhbatimizda yahudiylarning o'zlari yahudmas xalqlarga nisbatan murosasiz qavm ekanliklarini va shunday bemurosa bo'lishni o'z dasturul amallari bo'lmish ushbu Sion bitiklarida bitib qo'yganlarini ko'rdik. O'zlari shunday bo'lishgach, boshqa xalqlar ham o'z navbatida yahudiylarga nisbatan murosasiz bo'lishlariga ajablanmasa bo'lar ekan. Shuning uchun mudom yahudiylar o'z foydalariga jar solib yurgan antisemitizmni, ya'ni yahudiylarni ko'rolmaslikni emas, balki antibasharizmni, ya'ni bu juhudlarning butun insoniyatni ko'rolmasliklarini jar solib yurilsa, to'g'riroq bo'lar. Bitiklarini ko'rib chiqishda kelib to'xtagan joyimiz xoylar o'zlarining hissiyotlarini qondirishni suyadilar. Hissiyotlarga berilgan maxluq esa nozik va chuqur fikrlay olmaydi. deyilgan matni edi. Shunda faqat hoylar, ya'ni yahud maslar emas, balki yahudiylarning o'zlari ham hissiyotlarini qondirib yashamoqni juda-juda suyadigan qavm ekanliklarining isbotlarini ularning o'tmishlaridan bir necha Qur'oniy misollarda keltirgan edik. Endi zamonamiz yahudiylarining bu hissiyotlarga berilishlarini aytadigan bo'lsak, ta'kidlash lozimki, hozirgi jamiyatlarda insonlarning his tuyg'ularini qo'zg'atadigan va boshqaradigan biror soha yo'qki, unda yahudiylar yetakchi o'rinda bo'lmagan bo'lsalar. Mana qarang, eng mashhur bastakorlar, kompozitorlar, dirijorlar cholg'uvchilar, qo'shiqchilar yahudiylar bo'ladilar. Kino va teatr sohasida ssenariyalar va pyesalarning mualliflari, rejissyorlar, operatorlar va aktyorlarning zo'r-zo'rlari ham juhudlardir. Opera va balet ham shu. Radio va televizionda ku yahudiy zoti vij-vij o'rnashib olgan. Misol uchun Rossiyaning Moskva Astankino televizionining notiqlarining diktorlarining deyarli hammasi o'zlarini rus qilib ko'rsatadigan yahudiylardir. Haykaltaroshlar, rassomlar, fotosuratchilar orasida ham juhudlarning gala-galasini topasiz. Matbuot sohasidagi eng o'tkir jurnalistlar, muxbirlar, hajviyachilar va muharrirlar ham shulardir. Sirk sohasidagi har turli nag'machilar, qiziqchilar va ayniqsa sehrgarlarning ukasi bo'lmiş fokuschilarning da eng kuchlilari yahudiylardir. Hozirda internet sohasida ham yahud ko'p bo'lsa borki, oz emas. Juhudlardan bo'lgan shoirlari va yozuvchilarini aytmaysizmi? Ko'rib turganimizdek, hozirgi insoniyatning hissiyotlarini qo'zg'atuvchi va o'ynatuvchi asosiy kuch shu yahud bo'ladi. Endi o'zgalarning hissiyotlarini qo'zg'ata olish uchun avvalo uning o'zi shu his tuyg'ularga chuqur cho'mib ketishi kerak bo'ladi. Aks holda odamlarga o'yinining ta'siri o'tmay qoladida. Shunday qilib, faqat hoylar emas, balki Yahud qavmining o'zi ham o'tmishda yu hozirda o'z hissiyotlarini qondirishni suyadigan xalqdir. Aslida yer yuzida u xoh kofir, xoh musulmon bo'lsin, o'z insoniy hissiyotlarini qondirishni suymaydigan birorta ham xalq yo'qdir. Magaram bu hissiyotlarini, ya'ni o'z nafsoniy xohish istaklarini, Allohga bo'lgan iymoni va shariat o'lchovi bilan jilovlay olgan shikasta nafs zotlargina bundan mustasnodir u xoloski bundaylar islom ahli orasida ham juda oz topiladir. Xo'sh, endi Yahud masam, Yahud ham, ya'ni bor bashariyat o'z hissiyotlarini qondirib yashashni suyar ekanlar. Unday bo'lsa, bu borada oralarda nima farq qoldi? Nega sayyuhniz donishmandlari bu bitiklarida hoylarni shu sifatlari bilan ajratganlar? Oradagi farq shuki, Yahudmas xalqlar Yahudilarning bad nafsliklaridan ularga qarshi o'z foydalariga ish olmaydilar. Bunday qilish faqat iblis fikr juhudning miyasiga kelganki, odamlarning hissiyotlaridan ularning zararlariga ish olib, oxir oqibat ustlariga hukmron bo'lib chiqib olsalar. Buni qay tarzda amalda uddalay olishlarini Yahud fozillari bitiklarining bundan keyingi matnlarda chizib beribdilarki, uni ko'rib chiqishga o'tamiz. Hozir ko'rayotgan matnning oxiridagi hissiyotlarga berilgan mahluq esa nozik va chuqur fikrlay olmaydi deganlarda esa ular to'g'ri baho beribdilar. haqiqatan ham bor g'am tashvishlari yemoq, ichmoq, chiroyli uy tutmoq, uxlamoq, yasanmoq, o'ynamoq, kulmoq va jinsiy shahvatini qondirmoq bo'lib qolgan maxluqqa nozik va chuqur fikrlash qayoqdan kelsin? Bunday odamning yuzida nuri ham qolmaydi, kallasida fikr ham. Afsuslar kim hozirgi jamiyatlarda bunday inson namo mahluqlar tobora ko'paygandan ko'paymoqdadir. Mana bu Yahud shaytonlarga esa xuddi shuning o'zi kerak. Kitoblarning davomi. Shuning uchun hoylarning an'analari va xulq atvorlarini o'rganib borib, istaq xohishlari va his tuyg'ularini qondirishlariga biz ularga yordamlashib turishimiz kerak. Bizning sharhimiz. Bularni qarang. Biz musulmonlarda odamlarga yaxshi ishlarda yordamlashishga buyuriladi. Bu juhudlarda esa insonlarning nafs istak xohishlarini, his tuyg'ularini qondirishga ular yordamlashishlari kerak ekan. Shunda Kim sizlarni bunda yordamga chaqiribdi desangizmi? Ularni hech kim chaqirmagan. Kofir yahudiylarning o'zlari bu insoniyatni balolarga yo'liqtirib, yo'liqtirib, axiri tugatish uchun ushbu shaytoniy rejalarini mana xos tuzganlar. Ana shu yovuz maqsadlari yo'lida Yahudmas qavmlarning an'ana, rasm rusumlari va xulq atvor fe'llarini o'rganib borishga buyurganlar. Tan olmoq zarurki, bu sohada ham yahudiylar hammadan o'zib ketganlar. Jahondagi yetakchi nafshinoslar, psixologlar ham shu juhud professorlari, akademiklari bo'ladi. Ular inson zotining nafsoniy xohishotlarini, uning kuchli va zaif tomonlarini obdon o'rganib borib, bu bilimlarini qanday qilib insoniyatni ko'proq fahsh fasodga cho'ktirish xizmatiga qo'yganlar. Chunki har bir yahudiyning u xoh yamoqchi etik do'z bo'lsin, xoh professor akademik bo'lsin, shunga vazifador ekani mana bu Sion bitiklarida va Yahudiyatning boshqa hujjatlarda bitib qo'yilmiş va ulardan qavm boshilari tomonidan talab ham etilmişdir. Endi aytingchi, bunday dasturlarini bu bitiklardagi singari belgilab olib, uni amaliy ham qilayotganlardan keyin bashariyatning hozirgi fasod ummoniga botib ketgani shu kofir yahudi qurtlarning zarar kunandalik faoliyatining mahsuli emas deb kim ham ayta oladi? Demak, insoniyat hissiyotlarini qondirishni suygani uchun yahudiylar bu ishda unga yordamlashishlari kerak ekan. Bu yordamlarini yaxshiroq bera olishlari uchun yahudmas elatlarning an'analari va xulq atvorlarini o'rganib borishni o'zlariga vazifa qilib olibdilar. Xo'p, odam zoti o'z nafsoniy xohish istaklarini qondirishni suyar ekan. Bu haqda shu bandani yaratgan zot Alloh subhanahu va taala bunday bildiribdi. زين للناس حب الشهوات من النساء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث آدم ayollar, bolalar, tuganmas oltin kumush boyliklar, qimmat baholi otlar, chorva va ekin tikinlar kabi istaq xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Oli Imron surasi 14-oyatdan. Endi agar bu bitiklarni tuzgan Sion donishmandlari farazan yaxshi insonlar bo'lishganda edi, odamzod nafsining bunday zaifliklaridan o'z qabih manfaatlari uchun foydalanmasdan, buning o'rniga shu oyatning davomida kelgan mana bu haqiqatni insoniyatga yetkazgan bo'lardilar. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب Holbuki bu narsalar hayoti dunyoning o'tkinchi narsalaridir. Allohning huzurida esa eng go'zal qaytadigan joy jannat bordir. Ya'ni o'tkinchi narsalarga ko'ngil bermay, haqiqiy go'zallikni sevmoq, unga intilmoq lozim. Oli Imron surasi 14-oyatning qolgan yarmi. Negaki kufr ahli orasida Bu rabboniy haqiqatlarni hech kim bilmagan taqdirda ham Yahudi donishmandlari ulardan albatta ogohdirlar. Nafsoniy xohishotlarga berilib ketmay, asl qadriyatlarga intilish zarurligini bashariyatga baralla mana bizning islom dinimiz eng boshidan bildirib keladi. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ayting sizlarga bulardan yaxshiroq narsa haqida خبر بيريمه taqvodor kishilar uchun Parvardigorlari huzurida ular abadiy qoladigan taglaridan daryolar oqib turuvchi jannatlar, pokiza juftlar va Allohning rizoligi bor. Alloh bandalarini ko'rib turuvchidir. Oli Imron surasi 15-oyat. Xo'sh, Yahud qavmi boshqa elatlarga ular o'z nafslarini qondirishlarida yordamlashaversalar, endi bu elatlarning ko'zlariga yahudiylar qanday taxlitda ko'rina boshlaydilar. Keyingi matn shu haqda kelibdi. Kitoblarning matni Bunda biz ularga ko'makdosh ekanimizni ko'rganlardan keyin ular bizni o'zlariga do'st deb qabul qiladilar. Bizning sharhimiz Mana bu o'tgan suhbatlarimizda ko'rilgan yahudiylarga ishonmaslik muammosining yechimi ekan. Bu matnda asrlar davomida yahudi zotiga ishonqiramay kelgan yahudmas xalqlarning ishonchlariga ular qanday qilib kira olishlarining yo'lini ko'rsatibdilar. Xizmatlarni bajarish yo'li bilan ekan. Xizmatlar ham dastyorlik, pesh xizmatlik, yugurdaklik ishlarini tortinmay qilish ekan. Siz yozning jazirama kunida chanqab turganingizda muyulishda muzdekkina gazli suv yoki muz qaymoqni sotib o'tirgan yahudiya ayolni uchratib qolasiz. Chanqog'ingizni o'z vaqtida qondirgan bu yahudiyaga albatta rahmat xola deb minnatdorlik bildirib ketasizda. Ko'chada poyabzolingizning mixi chiqib qolib, oyog'ingizga sanchila boshladi. Shu paytda burchakdagi bir poyabzolchilik ustaxonasiga ko'zingiz tushadi. Borib ko'rasizki, unda bir yahudi ustachilik qilib o'tiribdi ekan. U darrov oyoq kiyimingizni tuzatib beradi. Bu yahudiyga ham rahmat amaki deb ketasizda. Albatta, bunday pesh xizmatlari tufayli juhud ham bo'lishsa-da, aholi ularni yaxshi ko'rib, tobora o'ziga do'st tutib boraveradida. Mana shu bu Sion protokollardagi biz ko'rib chiqayotgan matnning hayotdagi ishlashidir. Keltirgan misollarimiz yahudiylarning jamiyatlardagi oddiy yaxshi xizmatlaridan namunalar edi. Endi odam bolasining nafs xohishlarini xos qondirishga qaratilgan ularning maxsus muassasalari, joylari to'g'risida inshaalloh yanagi jumada suhbatlashamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur va jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Isroil, Isroil, shayton qilding qo'y. hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron Navbat yangi muhojirlarimizga keldi. Marhamat. Chiqinglar. Ey mu'minlar, xoh yengil, xoh og'ir holingizda, ya'ni istasangiz ham, istamasangiz ham jihodga chiqinglar va mol jonlaringiz bilan Alloh yo'lida jihod qilinglar. agar bilsalaring mana shu sizlar uchun eng yaxshidir. Jihod bor ekan, hijrat davom etadi. Safimizga qo'shilgan navbatdagi yangi muhojirlar. O'zingizni tanishtirsangiz. Xolid. Xolid, a? Qancha bo'ldi kelganingizga? Bir haftacha bo'lib qoldi. Zerikmayapsizmi? Yo'q, alhamdulillah, yaxshi. Xolid birodarimiz biz turgan jihod maydonini o'zgacha tasavvur qilgan ekanlar. Tasavvur qilgan edingiz bu jihod maydonlarini? Ancha boshqacha tasavvur qilgan Qanday? Shu g'orlarda yashaymiz. Tog'larda, tog'larda yashaymiz deb o'ylagandim. Kelsam bunaqa bozor, hamma sharoitlar bor. Bunchalik deb o'ylamagandim men birodarlar hammasi alhamdulillah, Alloh rozi bo'lsin. Qanchalik eshitardingiz o'sha radio dasturlarini? Hammasini shu internetdan o'ylab ishlardik bir chekkadan. hech o'ylaganmi desin men ham shu radioda gapirarmikinman biror kun deb ha niyat qilib yurardim mana endi shu niyatlaringizga yetib turibsiz nima gaplaringiz bor nima so'zlaringiz bor xolid vatandagi holatini aytib bermoqchi juda chatovu hatto bir o'zingiz yangi qonun chiqdi bu yil o'zingizni uyingizda bir iftor ham qilib bera olmaysizda shunchalik darajaga bordi nima uchun bunday qonunlar chiqarilyapti sababi nima xalqqa qattiq zulm bo'lgan shu xalqni bo'laverishda to'plashmasda maqsad shunaqa bo'lib tashlash hech kim o'zingiz tanishlaringizni ham bir o'yingizda kattaroq iftor qilib shunaqa qilib berolmaysizda hijob masalalari qanday hijob masalalari shu yevropa davlatdagi bir birodarimiz ham shu ayoliga telefon qilganda shu aytadi bozorda onasi bilan yurgan ekan shu itlar militsiyalar aytibdi bu kelining yechib olsin hijobini bu mumkin emas deb shu taqiqlanish boshlayapti namoz masalalariga erkinlik qanday masjidlarga yoshlar masjidlarga yoshlar kirmaydi shu o'zi katta katta yoshdagi insonlar kiradi ular ham kameralarni qo'yib qo'ygan masjidga borganlar постоянный nazoratda siz bu jihodiy tushunchani o'sha vatanda turiboq bilgansiz a yoki hijratga chiqib keyin bilganmisiz yo'q vatanda turib bildim allohga tavakkal qilib hijrat qilib keldingiz qiyin bo'lmadimi yo'q alhamdulillah yo'llarda to'sqinlik yo'q borma qo'yma harakatga jihodga yo'q shu biz ketganimizdan keyin bir ikkita fitnachilar boshqa kelaman deyapgan birodarlar shunaqa fitna qilish boshlayaptida nima deyishgan edi o'sha paytda o'sha paytda emas biz keltganimizda yo'lda gaplashganimizda aytdiki o'sha shariatga qarshi ish bor ekan borib siz chiqib gapiring shu radiodan dedi man ko'rib bu shariat qanaqa shariatga qarshi ish bor ekan so'radingizmi bilmadim shu ko'pincha menimcha shu namoz masalasida bo'lsa kerak deb o'yladim ko'pchilik nima shundan fitna qilar ekanda u yerda endi bu aminni ustida aytadi rafiradar qilib o'qiydi ansorlar bunaqa qilib o'qimas ekanda shuni ham fitna qilib ko'pchilik shundan ham fitna chiqaradida faqat shumi yoki boshqa masalalar ham bormi boshqa masala bor yo'q bilmadim endi nima deb u fitna qilgan o'sha qolgan birodarlaringizga nima so'zlaringiz bor ko'rgan narsangizni bir qanday yetkazib bera olasiz ularga ko'rgan narsalarim hammasi birodarlar ham alhamdulillah hammalari alloh rozi bo'lsin yaxshi bu hdplga ikkilanib nima qilavermasdan asosiy masala shu katta dushmanni yengish jihod qilish farz sunnati deb farz amallarni targ'ib qo'yishmasin deyman kelishsa ko'p yaxshi bo'ladi yangi muhojirimizning birodarlardan talabi kelishsin deymizda tezroq deb ikkilanavermasdan biz bu yerda ko'rdik unaqa shariatga qarshi ish yo'q alhamdulillah hozir u birodarlaringiz sizni qanday tanishadi biron bir bir maxfiy kalit so'zlar ish yo'qmi borgandan keyin mana shu so'zni ishlatsang biz senligini tanib olamiz yoki ovozidan bilishadimi ovozimdan ham bilishadi biz o'zicha ko'p fitnalarga uchrab keldik o'zi vatanda ham ancha tazyiqlar bo'lganmi ha biz uydagi shaytonlarga <laughs> uchraganmizda senlar ketsang biz smbga o'z beramiz shunday shunday deb u yerda birodarlarni holati qanday yaxshimi yoki xursandmi o'sha hijratidan yoki ularda ham bir qandaydir g'am qayg'u bormi tashvish g'am qayg'u tashvishlar bor ko'pchiligini shu ota onasi unamaydi kelishiga ko'pchilik birodarlar ota onasi ham qarshi o'zi ham sekin boshlanyaptiku bu qistovga olish shunaqa birodarlarni shunga tezroq chiqib kelishsa deymiz mana bozorlarni ham aylanibsiz a qanday holat e, o'zizda bir tasavvur qildingiz bozordagi tasavvur ham birodarlarga nasihat har kimlarni gapiga ishonavermasdan shu birodarlar bilan birga bir marta kelib shu yerda biz ham o'zimiz ham ko'rdik bir avtomatni yelkaga o'sib yursangiz bu kufr politsiyalar hamma sizdan qo'rqqanda bir o'zi qalbingizda bir boshqacha narsa paydo bo'lar ekanda buni haligi lazzati yo'qda topolmaysiz boshqa yerda shu asosan bu yerda shu itoatga ham bog'liq ekan kufrga ham shu yerda birodarlar itoat qilib shularni qonuniga bo'ysunib yuribdi undan ko'ra bu yerga kelib allohni shariati bo'yicha qonunga bo'ysunsa yaxshi emasmi shular har kimlarni gapiga ishonavergandan ko'rada kufr qanchalik shu xorlab tashlayaptiku endi keladi fsbsi boshqasi ushlab ketadi xohlagan mahalda xohlagan joyda kelib ushlaydi undan ko'ra shu bir marta shu yerga kelib ko'rsa bir izzatni bilsa biladi biz ham o'zimiz ko'rdik shu hech kim haligi nima qilolmaydi birodarlar bilan birga bir avtomatni ko'tarib yurishi gashti boshqacha bo'larkan shu ummatga nasihatimiz qanchadan qancha muslim opa singillarimiz shu nomuslar tajovuz bo'lyapti shuni ko'rib turib ham bilib turib ham radioli o'sha filmnida ko'rganlari bor shu yuravermasdan tezroq chiqishsa deymizda chiqinglar ey chiqinglar kufrni biz butun yahud va nasoro va ularga malay bo'lgan kufr bilan olishlikka ringga chiqqanmiz, maydonga chiqqanmiz birodar. Kufrni yiqtinglar, chiqinglar ey chiqinglar, islomni o'rnatinglar. Chiqinglar ey musulmonlar uylardan. xorlikka mubtalo qilgan o'ylardan. Chiqinglar ey musulmonlar uylardan. Chiqinglar xorlikka mubtalo qilgan o'ylardan chiqinglar ey chiqinglar islomni o'rnatinglar chiqinglar ey chiqinglar kufrni yiqtinglar bu ilohiy farmon emas bir nido dinga nafsni qilish kerak dur fido qimmat hidoyatdan bo'lmasdan judo chiqing bu zillatdan qutqarar xudo bu ilohiy farmon emas bir nido dinga nafsni qilish kerakdir fido qimmat hidoyatdan bo'lmasdan judo chiqing bu zillatdan qutqarar xudo chiqinglar ey chiqinglar islomni o'rnatinglar chiqinglar ey chiqinglar kufrni yiqitinglar chiqing chiqinglar ey musulmonlar uylardan chiqinglar xorlikka mubtalo qilgan uylardan chiqinglar ey musulmonlar uylardan chiqinglar xorlikka mubtalo qilgan o'ylardan chiqinglar ey chiqinglar islomni o'rnatinglar chiqinglar ey chiqinglar kufrni yiqitinglar chiqinglar ey chiqinglar islomni o'rnatinglar chiqinglar ey chiqinglar kufrni yiqitinglar aytgancha abdulboqiy aka Labbay Hizbulloh. Bizga ham birodarlar aytishdi. Nimaga to'ylarimiz haqida xabar bermay qo'ydingizlar? Aytib tursangizlar maqsadga muvofiq bo'ladi, deyshti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz mujohid aka-ukalar, biz mujohidlarda to'y degan so'zni biz sal boshqacharoq tushunamiz. Eskilarimiz hamma bilamiz, yangilar ham albatta bilgan bo'lsalar kerak. To'y deganda katta katta jihodlar tushuniladi. Bizi mujohidlar shevasida to'ylardan to'ylarga degan so'zlar bo'lardi va shahidlar bo'lib qolsa muxobaralarda uylanganlar bormi deb so'raladi. Shunaqami? Xo'p. Ayni damlarda qaboylimizda payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq to'ylar bo'lib o'tmoqda. Ramazondan buyon bir qancha to'ylarning guvohi bo'ldik. Avvaliga birodarimiz Mujohid Suhayl, Mujohid Fayzulloh. Undan so'ng Mujohid Sodiq ismli do'stim oila qurishga muvaffaq bo'ldilar. Ayniqsa Shahid Yosin akaning o'g'li, nogiron birodarimiz Zubayr ham bir baxtli oilaning sohibi bo'ldilar. Alloh taolo yangi oilalarni xayr va barokatga to'la qilsin. Solih va soliha farzandlar ato etsin. Dasturimiz davom etadi. Qadrli mujohid birodarlar, Bugun O'zbekiston islomiy harakatida yana bir to'y. Allohga cheksiz va tuganmas hamd va sanolar bo'lsin. Jamoatimizni Rasululloh sollallohu alayhi sallamning bunday sunnatlarini ham davom ettirib borishga muvaffaq qilgani uchun o'ziga beadad shukronalar aytamiz. <clears throat> Bugun jamoatimizning targ'ibot bo'limining xodimlaridan Abdulboqiy shoir birodarimizning to'ylari. U kishini chin ko'nglimizdan tamomiy jamoatimiz nomidan muborakbod etamiz. Hozir mana davrada ko'pgina birodarlar huzurlari bor. Shular tabriklash uchun ham bizga ba'zi ishoralarni qilayotganlar. Hozir so'zni Ubaydulloh birodarimizga beramiz. Bu birodarimiz به زبان فارسی یعنی تاجیک تلدا تبریکلماقچیlar مرحمت برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در قدم من همه حضور همه شما محترما را در خوش آمدید میگم در مجلس برادر شاعر ما عبدالباقی در قدم سانی چیزایی که استاد برای ما گفتن از قبیل آداب اختلاف باشه و بعضی امور مهمی که به مجاهدای ما شما در امروز مهم است ایرا از طرف خودم به شما را توصیه میکنم اول الله تعالی به خودم عمل به یک گفتهایی که استاد گفتن برای من نصیب کنه و ثانیا به همه شما خداوند توفیق بده که به چیزایی که استاد گفتن شما عمل کنین و عروسی برادر ما شاعر عبدالباقی را برشان به همه اعضای فامیلشان به طرف شاه و به طرف عروس از طرف خودم و از طرف مجاهدای خادمین بخش فارسی استودیو جندالله برشان تبریک میگم alloh taolo <clears throat> oqibati ishona va xayr kuna assalomu alaykum va rahmatullohi va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh Xo'p. Брат Абдулбасир, добро пожаловать. Я думаю, вы на русском языке хотите пару слов сказать. Брат Абдул-Баки, я поздравляю тебя с твоей свадьбой, Альхамдуля. Я прошу Аллаха, чтобы Аллах тебе даровал баракат твоей семейной жизни. Альхамдуля, пусть Аллах нам всем много даст крепкого имана, Альхамдуля. Иван также. Казак Аллах хайран. Хоп, созымызны jamoatimizni jihodiy xizmatlardan qaytgan birodarimizga ho'p mana so'zni kishiga beramiz alhamdulillah alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin assalomu alaykum aziz mujohid birodarlar xush kelibsizlar hammani to'yga kuyov bolani ham muborakbod aytamiz alloh subhanava taolo o'zi to'ylarini barakotli qilsin alloh subhanava taolo solih va soliha farzandlar bersin Alloh subhanahu va taolo birodarimiz Abdul Boqini yana islomiy she'rlarda yana ham mustahkam bo'lishinglarni Alloh taolo o'zini nasib qilsin. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, Abdulloh ibn Ravoha radhiyallohu anhu Makka ga kirganda she'r o'qigan ekanlar. Shunda Makka kirganda ham she'r o'qiladimi yo Rasululloh deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanligi Ravohoni she'rlari kofirlarning qalblariga, ya'ni e, najzani tig'dan ham ko'ra qattiqroq botyapti. Ya'ni o'zimizni e, islomiy shoirlarimiz, jihodiy shoirlarimizga Alloh subhanahu va taolo kofirlarning qalbiga qattiqroq, ya'ni musulmonlarni yana bu jihodga targ'ib qiladigan, ya'ni ham muhim biralik qalblarni titratadigan she'rlarni yozishlik alloh subhanahu taolo o'zi nasib qilsin inshaalloh dushmanlarimiz ham mana dunyoda orqa o'girib qochyapti mana Afg'onistonni boshqa joylardan dunyoda har yerda musulmonlar ko'payib jihodiy saflarga mujohidlar safi oqib kelyapti yana kecha birodarimiz umar qorachori bilan gaplashsam aytdiki hijrat populyar bo'ldi ya'ni odamlar hijratga chiqish insonlarga bir nima bo'libdi moda bo'libdi yo'q hayronman deydi populyar bo'libdi odamlar hamma narsa bola chaqasini ko'tarib jang maydonlariga olib kelyapti ya'ni alhamdulillah shu kunlarga shuning uchun shu kelayotgan mujohidlarni haligi murosa madori bilan yaxshi xulq bilan kutib olib mana eski mujohidlar oldingi mujohidlarga shuki o'sha birodarlarga ya'ni ustozlikni haqiqiy ustoz ular ham shogirdlikda haqiqiy shogirdlar qilib bir birimiz bilan e, ittifoq va inoq bo'lib Allohni diniga xizmat qilaylik yaqin kunlar yaqin qoldi yaqin g'alabalar yaqin qoldi axir davana alhamdulillahi robbil alamin jazakalloh hayron Xo'p, qadrli birodarlar mana to'yimiz targ'ibot bo'limini mujohidini uylash shundaymi shundan foydalanib bu qanday targ'ibot guruhiki agar o'zini to'yda biron nashid aytmasa Shundaymi? Bu yangi nashid ekan. Kimdir senga havas qilsa, kim ortingdan tosh otar. Kim haqqinga duo qilsa, kimlar yolg'on so'z qotar. Sen jihodda jon berarsan, kimlar g'aflatda yotar. tutgan yo'ling Qur'on hadis sunnat bo'lsin mujohid oxiratda senga mangu jannat bo'lsin mujohid tutgan yo'ling Qur'on hadis sunnat bo'lsin mujohid oxiratda senga mangu jannat bo'lsin mujohid ko'p kimsalar bu dunyoni mangu makon ko'rarlar Unda mangu yashayman deb binolarni qurarlar. Oxiratda o'zin mangu jahannamda ko'rarlar. Sen dunyoga qurar qasring xilofatdir mujohid. Ohu ko'zni qurlar senga mukofotdir mujohid. Sen dunyoga qurar qasring xilofatdir mujohid. Ahu közlü hurlar senga mukofotdir mujohid ko'rdik qancha ilim ahlin shamshirog'i o'chibdir riyokorlik to'nin kiygach taqvo to'nin yechibdir haybatlari binoyirlar Şicaatten keçiptir Gayretsizler bir yandadır, sin kızı kol mücahit Sen dininge amel kılgin Çin musulmon mücahit Gayratsizler bir yandadır, sin kızı kol mücahit Sen dininge amel kılgin Çin musulmon mücahit Tavhid ortib o'tdi karvon Çıktı yavlar ortadan Nomus aylab chiqib ketding amalsizlar yurtidan Jihad qilding yurib asta sahobilar ortidan Amalsizlar qiyos toshga sen durdona mujohid Siratdagi martlar kabi bo'l mardona mujohid amalsizlar qiyos toshga sen durdona mujohid siratdagi martlar kabi bo'l mardona mujohid payhon bo'lgan din bog'iga urug' ekkan o'zingsan tog'u toshda qiradirda zahmat chekkan o'zingsan fidokorsan haq yo'liga jonni tikkan o'zingsan Munofiqlar og'zida ko'p malomatsan mujohid yaratganni fazni bilan salomatsan mujohid Munofiqlar og'zida ko'p malomatsan mujohid yaratganni fazni bilan salomatsan mujohid yaratganni fazni bilan salomatsan mujohid Naray takbir! Allahu akbar! jazakalloh hayron mashalloh alloh taolo ijodlaringizga barakot bersin va shoir kuyov ukamizni ham ijodlariga alloh o'zi barakot bersin hozir mujohid abdusomat aka bilan bo'lib o'tgan suhbatning davomini tinglaymiz Ey mujohid salomat bo'l dushmanlaring etkin mag'lub tog'utga hech bermagin qo'l Allohga doim bo'l mahbub ey mujohid salomat bo'l ya'ni men u o'sha sahobai ikromlardan mujohid sahaba ikromlardan ya'ni ularni qabrini ko'rib ibrat oldim ya'ni ular olloh yo'lida kelib shu afg'onistonda kobulda shahid bo'lganlarni ko'rib ko'p menga ta'sirlanarli joyi shu bo'ldi afg'onistonda yana nimalarga ko'z tushdi afg'onistonni kobul viloyatiga kirganda kobul viloyatida o'ta kuchaytirilgan har bir e, mashinalar tekshirilmoqda faqat o'sha bo'sh mashinalar tekshirilmoqda ichida inson bo'lsa odam bo'lsa ya'ni tekshirilayotgan yo lekin o'sha bo'sh mashinalar xuddi fidoyilar bo'lsa kiradi bo'sh mashinalarni chetga o'sha kobulda ayniqsa kufr ko'pligi askarlarni ko'pligi shuncha aminiyati qattiq kuchli bo'lgani bilan o'sha men kobulda ikki kun bo'lgan bo'lsam ikki kunda ham portlash ovozlari fidoyilar amaliyoti bo'ldi radiolarda eshitib turdik ya'ni o'shanda ya'ni kobulni shuncha qattiq yana amniyatini olingan taqdirda ham shuncha furru markaziga o'sha o'shalar kofirlar turadigan markazlarda murtadlar turadigan markazlarda ya'ni eng katta markazlarda ikkita katta katta fidoyi amaliyoti bo'ldi eshitib turdik o'sha kuni biz kobuldan chiqib ketayotgan kunimiz jallobodga e, yo'l olgan kunimiz ham bir soatdan keyin kobulda juda katta fidoyi hamla bo'lgan fidoyi amaliyoti bo'lgan alhamdulillah unda ham juda ko'p murtadlar amerika askarlari o'ldirilgan amerikaliklar yoki murtadlar mujohidlarni ya'ni fidoiy mujohidlarni yana ushlab qololmayapti ya'ni ular o'zlari o'limdan qo'rqishadi shuning uchun biz bois kerak ya'ni fidoiylar olloh yo'lida yurayotgan fido mujohidlarni ya'ni uni amaliyotini nima hatto bizni bizga ma'lum hattoki hukumat afg'oniston hukumati ichidagi ba'zi bir hukumat rahbarlari mujohidlarga yordam beradi qanday qilib yordam beradi ularga masalan kofirlarni o'sha joylarini aytib beradi nimalarni sotib beradi hattoki agar o'sha mujohidlar ba'zi birlar ba'zi do'stlarda qo'lga tushib qoladigan bo'lsa ularni mening uyimga mehmon kelyapti meni mehmonim edi deb hatto ularni ozod qilishlikka yo shunaqa qilishlikka yordam beradi hukumat odamlarimi hukumat odamlari yoki ya'ni hukumatni ichiga ham tolibon mujohidlari yoki yoki hukumatni ichidagi ba'zi insonlar ham amerikani afg'onistonda o'sha butun yevropa butun kufr natoni afg'onistonda turishiga o'sha afg'oniston hukumatidagi ba'zi bir rahbarlar ham yana qarshi yahud va nasor va amerika va natoni masalan afg'onistonni bosib olinishi islomni ya'ni yo'q qilishga bo'lgan rejayu tadbirlarni qarshi o'sha biz kobulga kelgan paytimizda o'sha bir yana bir narsada sal oldin bir voqea bo'lgan ekan bir katta voqea ya'ni o'sha nimalarda ko'rdik ko'p odamlarga ta'sirlangan yana afg'onistonda ayollarni haq huquqini yana yevropa shakliga keltirishlik yana ayollar ham e, xohlasa ayollar ayollar bilan turmush qiladi xohlasa ayollar mushuk bilan turmush qiladi xohlasa it bilan turmush qiladi bu holat ham kirib keldi afg'onistonga buni o'sha qonun palatasiga yana majlisga qonunga kiritayotgan paytda ya'ni afg'oniston hukumatini oltmish qarshilik qildi 40% badbah o'sha yevropada tarbiyalangan shu manqurtlar uni qirq foiz o'sha afg'on demokrat manqurtlari ya'ni bo'ladi lekin afg'onistonning g'ayratli qobil xalqi va uni studentlari o'sha yevropada bir to'yni o'sha aksini ko'tarib chiqdi masalan u to'yda bir ayol it bilan haligi to'y qilgan u itga kostyum shim kiyib o'sha ularni haligi bir yomon holatda o'sha haligi bo'sa olib turgan rasmini ko'chalarga ko'tarib chiqib biz bu buni afg'onistonda buni qo'ymaymiz bu holatga qo'ymaymiz biz biz olloh yo'lida jihod qilamiz deb hattoki studentlar ya'ni o'sha davlat institutida o'qiyotgan studentlar bu qarshilik ko'tarib qanchalar jang qilib o'sha yana o'zlar hukumatga qarshi norozilik bir ko'plar o'sha alloh shahidlik maqomiga yetishdi ya'ni alhamdulillah ya'ni bu kobuldagi o'zgarishlar ya'ni kobul o'zi biz bilgan afg'oniston holatida o'sha o'n yil ko'rgan o'n yildan keyin ko'rgan bo'lsa afg'oniston o'sha tolibonlar davridagi kobuldan ancha o'zgartirilgan o'sha amerika o'zini fahsh fasodi yoki o'zini o'sha taraqqiyot degan haligi yolg'on nimalari bilan ko'p iqtisodini yana yotqizishga harakat qilgan uylarni yangilab qurib o'sha rus davrida bombardimon qilib buzilib yo bo'lmasa ahmadsho masud bilan hikmatyor o'rtasida bo'lgan janglarda buzilgan mikroyon va kvartira domlarni to'g'irlab sal o'sha haligi yangi holatga keltirib qo'ygan shu o'zgarishlar shu lekin o'sha e, tez yordam mashinalarini u yoqdan bu yoqqa ko'p o'tganini yana ovozini eshitib turdik ko'rdik mana shu askarlar binosiga yoki hukumat idoralariga fidoyilar hujum qiladi nima uchun shu hujumlarda har doim o'liklar sonini kamaytiradi misol uchun bir yarimta o'ldi bitta zaxmiy deydi buni sababi nima nima uchun aniq to'liq aytmaydi buni sababi bu kofirlar o'z o'lganlarini hattoki diplomat katta katta rahbarlari yoki o'sha katta katta o'sha ofitser shu o'lganlarini ham yashirishadi nima uchun chunki birinchidan yevropada hozir afg'oniston jihodiga afg'onistonda bo'layotgan urushga xalq orasida norozilik va amerikada ham masalan hozir yetmish sakson foiz ya'ni afg'oniston urushidan ya'ni amerika xalqi va yevropa xalqi charchaganligini o'zi ul xalq toliqqanligi bo'ldi bas qochdik orqaga qaytishimiz kerak bo'ldi voydod xarob bo'ldik iqtisodimiz ham har tomondan zaiflashdik deb turganda yana o'lgan ustiga tepkan qilib yana u mana buncha amerika askari o'ldi mana buncha italyan askari o'ldi mana buncha polsha askari o'ldi mana buncha hop gruziya askari o'ldi deb masalan masalan gruziya harbiy qarorgohiga fidoi hamla bo'ldi u yerda bir yuz saksonta gruziya askari bo'lgan u qarorgohi ikki qavatli qarorgohdan ya'ni markazdan hech nima qolmadi o'n bir askar o'ldi deb qo'yadi bu g'irt yolg'on qancha askar bo'lgan u yerda bir yuz sakson askar bo'lgan u bino qulab yer bilan yakson bo'lgan qolmagan bino qolmagan bino qolmagan bu helmand viloyatida bo'ldi ya'ni o'sha bular o'layotgan askarlarini o'sha avstraliyanimi kanada o'sha askarlarini yo afg'on murtadlarini ya'ni chet elga ya'ni bu bo'layotgan afg'oniston urushida bo'layotgan narsani ko'rsatmaslik lekin ular ular aniqini biladi bir gap bor kasalni yashirsang isitmasi oshkora bo'ladi lekin yevropani iqtisodi xarob bo'layotgani yana afg'oniston jihodida ularning juda ham o'sha iqtisodi orqaga ketib juda katta bular dunyoda xitoydan yo boshqa davlatlardan o'sha urushga kirgan natoni amerika natoni qarzdor bo'lib qolishi xarob bo'lib oqsoq holatga kelib qolganini bir katta bir dalolatidir eshitishimizcha e, jalolobodga ham kelgansiz a u yerda ham biron bir voqea hodisalarni ko'rgandirsiz shu afg'onistonni kobul viloyatidan ertalab e, motorda chiqdik va jalolobod tomon turxon pokistonga o'tadigan yo'l tomon yo'lga chiqdik yo'llarda askarlar hammasi ko'zi osmon hali tog'larni tepasiga qarab hammasi e, haligi nimada o'sha qurollarni tepaga qaratib ya'ni ular qo'rquv holatda tepadan xatar bor ya'ni tepada mujohidlar borligini ishora qilib yana qandaydir qo'rquv qilib o'zlari juda katta bir e, bir o'ttiz qirqta harbiy o'sha afg'oniston milliy ordusini eng e, komandos guruhi edi o'shalar amerika ularga amerika qurollari berilgan amerika e, hali harbiy formalari berilgan qo'llarida amerikani avtomatlari pulemyotlari bu amerikani nima bo'lsa hamma amerika qurollari bilan qurollangan o'sha afg'oniston komandosi edi ya'ni ular zirhli mashinalarda edi shular ko'zlari e, tog' tepalarda chunki o'sha e, surubey viloyati o'sha nangarxorga lag'mon viloyatiga o'tadigan nimalarda baland tog'lar hop jallobodga kirdik shu lag'mon viloyatidan o'tib e, jalolobod viloyatiga kirganimizdan keyin u yerda ham yana mujohidlarni faol ekanligi bilinib turibdi yo'l bo'yida masalan askarlar e, har birlar katta katta chinor daraxtlari orqasida askarlar bekinib bir biz tarafga yo'l bo'yida ya'ni mashinalarga qaradi bir o'sha bepoyon e, dala shipa dala ekan o'sha poliz ekinlar ekilgan shu tarafga qaradi qayerdandir o'q otilar hammasi bekinib qo'rquv holatda ya'ni askarlar jang bo'layotgan holatda yana bizni tezroq tezroq o'tib ketinglar deb bizga mashinalarimizni tezroq bu mintaqadan o'tib ketinglar deb qo'llari bilan ofitser keldi tez tez o'tib ketinglar dedi hay nima bo'ldi nima bo'lyapti deb so'rasa gapirolmadi qo'rqqanidan ofitser ham haligi lekin askarlar har bir daraxt orqasida turgan askarlar yana o'sha mujohidlar tomonga qarab turadi shu o'sha daraxt orqasiga ketgan holatni ko'rdik yana u yerda ham mujohidlar jallobod vardak mujohidlar bular ham nihoyatda kuchli bir haqiqiy bir e, rijol mujohid ekanligi ya'ni ularni dushmanni qo'rqitib yo'l bo'yiga hukmronligini yo'l chetida ham hukmronlik qilmaslikka yo'l qo'ymayotganligi ko'rinib turibdi ho'p endi oxirgi so'zingiz barcha mujohidlarga oxirgi so'zimiz alloh subhanava taolo ahillik bersin ittifoqlik bersin alloh subhanava taolo kasallarimizga alloh subhanava taolo o'zi shifo bersin hojatmandlarni alloh subhanava taolo o'zi hojatlarini ato qilsin imom Tirmiziyda kelgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlarini besh narsaga buyurgan ekanlar alloh subhanava taolo meni besh narsaga buyurdi men ham ummatimga shu besh narsaga buyuraman birinchisi hijratga jihodga jamoatga itoatga va quloq solishga ya'ni shu besh narsa o'sha bir jamoatimizda bor ekan ya'ni jamoatimiz kuchli va qudratli o'z maqsadlariga o'zi oldiga qo'ygan ya'ni oliy maqsadlarga iloy kalimatilloh alloh subhanava taoloni kalimasini oliy qilish dunyoda oliy qilish va mazlumlarga yordam berish dunyoda har bir mazlum musulmonlarga yordam berish kabi ya'ni oliy maqsadlarga yetadi amir gapirganda mas'ullar gapirganda yo birodarlar amr bil ma'ruf birodarlarimiz shu shu nimada bir birodar nasihat qilaman degan agar inson eshitsa eshitganda insonda ko'p narsalar o'zgarishlar bo'ladi ey mujohid salomat bo'l dushmanlaring etgin mag'lub tog'utga hech bermagin qo'l allohga doim bo'l mahbub xoliqdan qo'rqqin sen axir maxluqlarni kuchli dema alqahor qilmasin qahr o'tkinchini g'amin yema xoliqdan qo'rqqin sen ahil maxluqlarni kuchli dema al qahhor qilmasin qahr o'tkinchini jahonda nima gap qisqa satrlarda كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة قادم كالسيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة Afg'oniston G'azni viloyati Gilon tumanida harakatimiz mujohidlari SVD quroli bilan bir afg'on murtadini qulatdilar. Lugar viloyati Azru mintaqasida mujohidlar tomonidan 3 ta BM1 raketasini dushmanlar tomoniga uchirishdi. Talofatlar noma'lum. G'azni viloyati Gilon tumanida bozorlarning birida afg'on murtadlari va Amerika harbiylari o'rnashib olgan. Ularning maqsadi bozor atrofidagi qishloqlarni tintuv qilish edi. Undan xabar topgan harakatimiz mujohidlari afg'on toliblari bilan birgalikda yo'lda pistirma olib hujum qilishdi. Natijada Amerika harbiylaridan 9 tasi, afg'on murtatlardan 6 tasi o'ldirildi. AQSh vertolyotlari kelib, oligi yutrigini olib ketishdi. Birodarlarimizdan bittasi yarador bo'lgan. Pokiston Janubiy Vaziristonning Lada mintaqasida harakatimiz mujohidlari Sharqiy Turkiston mujohidlari bilan hamkorlikda og'ir qurollar bilan hujum qilishdi. Dushmanlar talofati noma'lum. Badaxshon Fayzobod shahrining katta mulozimlaridan biri Nazir Buxorak tumaniga tashrif buyurganda harakatimiz mujohidlari afg'on toliblari bilan birga mina o'rnatishdi. 5 ta tansoqchi o'lib, o'zi yarador bo'ldi. Afg'oniston Nangarhor viloyatidagi Hisorak ulusvolisida harakatimiz mujohidlari afg'on murtatlarining qarorgohiga og'ir qurollardan biri Top 73 yordamida raketalar otishgan. Bar otilgan raketalari harbiy qarorgohga aniq tekkan. Talofati noma'lum. Yana Janubiy Vaziriston Badr mintaqasida harakatimiz mujohidlari Mas'ud mujohidlari bilan birga granatomyot qurolidan dushman sangariga chiriki hujumini qildilar. Otilgan barcha raketalar hadafga aniq tekkan. Talofat noma'lum. Afg'oniston bilan Tojikiston chegarasidagi Badaxshon viloyatida mujohidlar keng ko'lamli amaliyot o'tkazdilar. Amaliyot chog'ida 30 ga yaqin murtatlar yo'q qilindi. Ular orasida arbakiylarning ikkita katta qo'mondoni ham bor. Afg'oniston Kunar viloyatida NATOga qarashli qiruvchi tayyora qo'lidagi cho'p bilan qo'y boqib yurgan yosh bolalar va ularning onalarini terrorist deb o'ylabmi havo hujumini uyushtirgan. Natijada yosh bolalar va ayollardan 26 tasi vahshiyona qatl qilinib, hayotdan ko'z yumdilar. Bo'lib o'tgan ishdan keyin munofiq Hamid NATOning ushbu hujumini yaxshi ish bo'lmadi deya o'lganlar yaqinlariga chuqur hamdardlik bildirdi. Pokiston yangi saylangan prezident Mamnun Husayn o'zligining ananaviy qasamiyatiga tantanavor ravishda keltirildi. Islomoboddagi mazkur qasamiyatga Oliy sudning kufur hakami Iftixor Chavdri rahbarlik qildi. Yangi prezident Mamnun Husayn Shiya dinida bo'lib, Osif Ali Zardorini o'rniga hukumat tepasiga keldi. Pokiston Shimoliy Vaziristonning Afg'onistonga yaqin mahallalaridan biri Dargohmandiga uchuvchisiz boshqariladigan josusiy tayyora hujum qildi. Mazkur havo hujumida 6 kishi hayotdan ko'z yumgan. Pokistonning yangi saylangan hukumatı Karachidagi mujohidlarga keng ko'lamli amaliyotni o'tkazishini e'lon qildi. Hukumat askarlariga mujohidlarni imkon qadar tiriklay ushlashga undagan. Ayni shu e'lon paytida yangi hukumat Pokiston toliblari bilan muzokara olib borish taklifini tashlash jarayonida kechayotgan edi. Suriya Kofir Bashar Asad AQSh prezidenti va Pentagon rahbarlariga agar AQSh Suriyaga hujum qilgudek bo'lsa, bizdan yaxshilik kutmasin va bizning javobimizga tayyor tursin deb ogohlantirdi. Eslatib o'tamiz, AQSh Suriyaga o'zining hujum qilish ehtimolini muhokama qilmoqda. Suriyada bo'layotgan ishlarni yoritish maqsadida kelgan italiyalik muxbir Domenico Crico mujohidlar tomonidan shu yilning aprel oyida o'g'irlab ketilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Domenico katta miqdordagi pul evaziga ozod bo'ldi. Misr Qohira shahrida yangi tuzilgan mujohidlar guruhi Ichki ishlar vazirligi boshlig'i Muhammad Ibrohimga fidoilik hujumini uyushtirishdi. Kuzatuv paytida fidoi mujohid o'zini portlatdi. Hukumat Muhammad Ibrohimni tirikligini bildirgan, va shu bilan birga yaradorlar borligini ham qo'shimcha qilgan. O'lganlar to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmagan. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda yana sizlar bilan iymonlashgunimizcha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. آدم لم يثنيه مكر يستدعي ثاره هيهات يهادن حتى يمسح بالعزة عاره بركان من إيمان هابت الموت سعارا الموت غزاره عاد الخير كالليل كالرعد شرارة راض كالسيف كالريح كالموت غزارة عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة نازل طاغوت الدنيا لا يملك غير حجارة يقذفها كبابيل تخرم بالرعب جدارة فتنا بالخوف حصونه أعلى فيهم أسوارا فتفجر فيهم غضبا أنشب فيهم بهم أنظاره كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها كبابيل تخرج بالرعب جدارة